Hello! Lokot. Welcome to the podcast. Ang isa sa mga pinaka highly requested na guest at ang aking personal idol. Ang pa- feeling ko ikaw ang uh, magiging faker ng MLBB. Putek Feeling ko. eh. Pa- paparating na. Wala pa sa ngayon siguro pero paparating na diyan. Kasama ngayon ang best jungler ng buong mundo. Putik. Kyrie! Yung eh, <laughs> yung intro. Kamusta ka naman, boss? Ah, uh, okay lang. Masaya. Masaya ka talaga. Mm. Ito, alam mo, ano eh, medyo kinakabahan ako nung uh, ini- na-invite kita. At masaya ako, syempre, na nag-yes ka. Thank you, Kyrie. Pero ano ka, ano ka ba, hindi ka naman parang, ano ba, hurt pa ngayon sa nangyari. Kasi sa lahat ng mga viewers dyan, ito po ay sinute na med- one month pa lang after M5. Yeah. Mm. Okay ka pa naman. Okay naman. Diba? Kaya naman. Oo. Wala, may kailangan na mag-move on eh. Mm. Ano eh? Ano ba ano bang tingin mo doon? Parang ano siya, malung Siyempre malungkot na natalo pero kasi second place pa rin yun, eh. seven games pa mm. rin. Mm. Anong ano, ano anong overall na pakiramdam mo doon? Nung natalo na? Ito ngayon, ano yung uh, as evaluation mo sa buong ano kumbaga dun sa buong tournament, parang okay lang ba yung nangyari, gano'n na second place pa rin, mm. gano'n. Sa akin, ang iniisip ko na lang, ala naman ibang magagawa kundi mag-move on, tsaka mag-improve. Mm. Yun. Nice. Sinisisi, sinisisi mo ba ang sarili mo dun sa ano? Ganong, ganong klaseng player ka ba? Dun sa... Uh, med, siguro medyo. Kumbaga, mm. natalo kami, parang... hindi na ako nakapag-isip nun eh. Parang Talaga? Naisip ko na lang nun, I mean, hindi na talaga ako nag-iisip sobrang saktan talaga ako nun. Ah, Parang, okay. alam, alam na narinig nun eh. Neto last week ata, may napanood akong clip nung mhm. natalo pala kami habang, ay nung natalo kami sa finals, si, ano pala, parang nagana sila. Teacher sila ng Kyrie, Kyrie, gumagana sila. Oo, oo, oo. Tas, sa Pinas, oo. Oh, pero nung time na yun, nung sa M5, wala talaga ako narinig nun. Mm parang gets silent silent talaga lahat. Yeah. Ayun, yung paramdam ko nun. Ah, gets naman. Pero kasi nakausap ko si Coach Sheb, um, tingin ko ano to eh, bandang bago magpasko. Sabi niya ano, isa ka daw sa mga unang nakapag move on agad. Parang after ilang days ata, okay ka na. Hindi ko ano sa saan nanggaling sa ano kay Coach Sheb yun eh. Kasi nakita niya mm. ata nagpo-post ako. Ganun. Kaya akala ah. niya okay na ako. Ah. Pero everyday okay. yun. Everyday na hindi talaga walang parang kahit hanggang ngayon eh. Pero mas malala nung first two weeks. Mm-mm. Everyday hindi ko ano, hindi ko kaya na isang araw na hindi maisip yun. Mm-mm. Kunwari, matutulog, gano'n. O kaya pag nakatunga nga lang ako, gano'n. Mm-mm. Hindi pwede, hindi ko maiisip. Gets. Pero ano ba? Um, ang tapang mo eh, no? Kasi nag, nagbasa ka, nag-open ka agad ng social media mo. Si Coach Eb daw, tagal eh, bago siya nagbukas ng SOCMED. Hindi kasi ako masyadong naapektuhan sa bus eh. Mm. Tsaka hindi ako nagbabasa ng comment. Kunwari mag-tiktok titiktok ako. Nagtitiktok ako para ano, manood lang, ganun. Okay. Hindi ko mahilig magbasa ng comment. Oo, oh, hirap kasi nun eh. Pero ang question ko sa'yo, um, tawag dito, parang na, na hirapan ka ba na ayun pinanood una sa lahat pinanood mo na ba yung laban niyo? Mm, di pa full. hindi pa full eh. Di no? full. Ang hirap eh. Ang, ang hirap no? Para mm. Nung M3 namin, uh, one year ko bago panoorin niyo na buo eh. Yeah. Gets. Alam ko yan. Oh. Cheers dyan. Cheers dyan. Kape. Kape tayo. No. Parang ano pa rin eh, no? Kahit anong mangyari, may, may sakit pa rin eh. Kahit, Oh, siyempre. kahit binigay mo... Siyempre. Pero ang tanong ko sa'yo, saan yung hugot ng, ano mo, ng parang naramdaman mo? Parang masakit siya dahil may gusto ka pang gawin o masakit siya kasi parang feeling mo nabigay mo na lahat or parang masakit ba siya dahil feeling mo hindi hindi enough yung ginawa mo or mahina ka as a player parang ganun. Mm, sa akin, sakto na lang kasi doon na ako eh. Isang na lang eh. Isang panalo na lang. Mm. One win away na lang sa ano, sa mm. kulang ko na Uh-oh. trophy. Yun, Worlds. Kumbaga, last game. Mm-mm. Tapos one game na lang. Yun. Gets. Kaya natalo sa talaga. Oo. Ngayon, okay ka na ngayon after some buwan ba? Sa, sa pagka-record po nito, mga isang buwan na po. Ngayon. <laughs> Oo. Okay, okay naman. Di, mm. Siguro, hindi ko na masyado iniisip eh. Kasi mm. kung iisipin ko pa, ayoko ma-stuck. Yeah. Ayoko parang ma- magaya sa ibang player na na-stuck, kunwari. Mm. Ganun. Parang ayoko ma-stuck sa M5 kasi Uh-oh. dami pang tournament eh. Tama. Kumbaga, dami ko pang opportunity para yun, hmm. magalingan ko. Babawi. Ganun, mm. bumawi. Tsaka bata ka ba eh. <laughs> Dami pa pang ano eh. Dami pang makagagawa eh. 18. Mm. Okay. Well, um, gusto ko lang din sabihin sa'yo na sobrang proud ang buong Pilipinas sa pinakita mo nun. At uh, pana, na, nakapag, finals is finals. Malakas pa rin kayo, feeling ko. So, this what it is. Um, ano ang gusto ko sanang uh, itanong sa iyo ngayon is uh, pa- paano anong anong babaguhin mo sa sa iyo pa- after that? After nung nangyari. Tingin mo? Na ano na yun eh. Pag-usapan namin kaso di ko alam pwede sabihin. <laughs> Ah, okay. Okay, okay. lang. Okay secret lang. muna, secret. Secret muna. Uh, Yun. At least, ano, technical yung mga babaguhin mo, kumbaga. Technical. Uh, okay. That's good. That's good to know. Um, pwede mong sagutin to, pwede hindi. Pero isa sa mga napakalaking eh, pinag-uusapan ngayon, saktong-sakto kasi mukha ka ng anime ngayon, Yo, ano, yung, yung, sa so, <laughs> hindi kasi para ka Sasuke eh. Yung alam mo yung mga ganun, yung mga Sasuke, mga... Basta yung ganun, yung mahaba buhok. Itachi. Itachi, mga ganun. Itachi Oo, oh, Itachi Uchiha pala. Oo. Oh. Ganun ka na ngayon sa buhok. Pero pinag-usapan kasi nga yun, yung ano, yung Uchiha. Anong... <laughs> Ako naman, para sa akin, sobrang kabobohan nyo yun, mga kaibigan. Bobo nyo pag iniisip nyo yun. Para sa akin, ayan. Sinabi ko na, pasensya na kayo sa harsh words, pero pag ganun kayo mindset nyo, buisit kayo sa buhay. Yun lang. Eh, pero ikaw, anong opinion mo dun sa mga tao nagsasabi na ano? <laughs> Uchi ay hmm, tachi. Hindi ko alam eh. Kasi kung sa perspective ko, parang alam ng mga sense kasi pinaganapan naman namin talaga. Kumbaga, hmm. kami yung may alam. Kumbaga, yung ah, mga player, mga coach, kahit yung mga player ng ano eh, yung mga ibang team, Oo, nga. kahit eh. yung mga naglitira na yung mga nanonood na may alam. Oo. Alam, syempre, sila yung may alam na wala talagang bigayan. Oo. Wala, Di talaga, wala talaga yung bigayan na laro, ganun. Mm, imposible. Oo. <laughs> Wala nun, Oo. finals. <laughs> o kaya nga eh. Whew. Okay. So, ayan, ayan guys, narinig nyo na. Wala, walang pakialam <laughs> si Kyrie sa At kung ikaw ay nag-isip ng Uchiha Kyrie, ano ka na? Hindi, wala naman sense talaga eh. Wala naman sense. Wala kay sense. Ngayon, eh, babayaran ako ng ano, isang bilyon. yung ano, pang boom boy ko. Ano ako. Ano na akong isipin. Di ba? Kahit, kahit- feeling ko kahit 2 billion pesos, di mo tatanggapin yun. eh. Hindi talaga. Oo. Kahit, Easy money sobra nun eh. Mm. Ayaw ng ganun eh. oh, tsaka, i- eh, hindi mo rin may enjoy yung pera na yun kung saan. Kaya nga. Imposible yun. Siguro pag ano, kunwari, ano, tinutukan yung uh, yung ano mo, love of your life. Wala naman ganun eh. Wala, naman ganun, ganun eh. wala, wala naman eh. eh. akong kaway, invite naman ako. <laughs> tama, tama, tama. Okay, so um, ang narinig ko sa mga uh, kinabaloy, kinakochib ay uh, yung Sonics daw ang nag-console sa inyo noong time na yun. Kumbaga, solido sila. Sonics ay mm. fanbase po ng Onic. Kadalasan sa mga mga basher, mga ano talaga, mga alam mo mga kung sino-sino na lang eh. Mm. Mga iba-iba. Pero yung Sonic, solid sila sa inyo mm. eh, no? Mm. Iniisip ko na lang din, siguro kaya galit yung mga Indo kasi parang yung mga favorite favorite team nila hindi nabigyan ng na opportunity kasi mm. tinalo namin. Yun, kaya sa amin nilalabas yung galit siguro. Yeah. okay. <clears throat> Oh, sa akin pala sa akin, ganun. Oh, <laughs> Imagine mo yun, nakakainis lang na ang tagal, ang dami-dami mong ginawa para sa... Hindi. Sa, hindi, para sa akin naman okay lang eh. Kasi pag nananalo naman kami, pag ako na, pinapanalo ko yung game, yung ano, yung lahat ng laro ko para sa Onic naman. Okay. Hindi naman para, sa para sa bansa. Gets, gets, gets. Oo. Okay. Para para sa organization. Oh, organization kumbaga. talaga. Okay. Trabaho lang. Alright. Ang uh, yan po ang uh, unang ang pinakaunang topic namin ay napakabigat agad pero at least uh, ah, marami salamat sa uh, pagsabi ng mga nararamdaman mo, Kyrie. Kung, uh, kung meron ka pa mga gustong sabihin, mga, may kung may kinakagalit ka pa sa mga nangyari. Pero wala naman akong galit. Wala naman. Tsaka solid yata din kayo ng mga teams ano, take play mga kakampi mo. Wala naman naging sisihan. Wala naman, wala, wala. Mm. Wala matubig? Okay, okay. <clears throat> Um, okay, so um, simulan na natin sa unang topic. Hindi, yun, kamustahan lang yun. Nag, <laughs> kamustahan portion pa lang yun yung ginawa namin na ni Kyrie. The, the, the first topic, syempre, yung origins ni uh, Mr. Kyrie. Dami rin nagtatanong eh. Uh, nagsimula sa full clip, ayan. Di ko alam kung nakwento mo na sa ibang interviews ba yung pinanggalingan mo. Like yung origins mo. Mm. Na, meron na rin. Hindi ko alam, normal taon na. Oo. Ang nalala ko lang na importanteng origin is kaklase mo si Edward. Hmm, hindi ko kaklase. ka-school. Ay, kaskul. Hmm. Oo. Nakaka-trash talkan mo nun si Edward. Hindi, hindi kami close nun. Ah, di kayo close nun. Hindi kami close. Hindi kami nag-uusap nun dati. Oo. Ang pinaka-iconic na nakita, na, naka-post <laughs> kasi to, Kyrie. Sorry kung i-bring up ko. Pero kasi yun yung ano, yung, yung post mo na ano, hintayin nyo akong mag-cellphone, uh, ah, ah. cellphone, kakabahala sa inyo. <laughs> <laughs> ano, ano bang kwento nun? Ano bang kwento nun? <laughs> Nakalimutan ko na eh, pero alam ko parang ano yun. Parang, teka. Sige lang. <clears throat> parang may kaibigan na tao online yon Kasi may squad kami nun, di ba? Oo. Tapos parang siya na ako hinawa daw ganun. Hina, hina ni Kyrie. Parang sinasabi niya sa ka-squad ko. Oo. Ayun. <laughs> Ano yun lang. ilan lang taon, yun? Ilan taon kayo nun? Oo, ano ata ako nun eh. 13? 13 na. 13, 14, ganun. Pero nag-post ka dun na ano eh. Hintayin yung magkaroon ako cellphone. Oh, <laughs> kasi I- dati iPhone kasi ano natin. ako Yung phone ko kasi dati lagi nagka-crash. Ah. Kumari, uh-huh. may time na... Eh, naalala ko one time. Uh-huh. Kalaban namin sa Lage 2. Uh-huh. Tapos kampi ko mga ano, top global. Uh-huh. Eh, di nag-rank game kami. Uh-huh. Tapos pagpasok ko nung, ay nung ano na, starting na. Nung paglabas na paglabas ng hero, yung pag-spawn uh-huh. ng hero, bigla nag-crash yung <laughs> ML ko. Uh-huh. eh, anong gamit ko nun? Bru Bruno at ako na Claude. Tapos uh si H2 Bruno or Basta yung talo kami nun. Tapos galit na galit sa akin yung kampi ko. Ah, kalaban mo si H2? Oo, oh, kalaban ko si H2. Oo. Uh-huh. <laughs> Lagers ako ng dati. Lagi uh ah. nagka-crash yung phone ko. Tapos mm. sobrang lag sa wifi namin. Oo. Lagi panawaran ng kuryente. Hmm. <laughs> Yan. Oo, ma'am. Kasi nasa ano, bundok, literal na bundok kayo, eh, no? Ah, uh, Uh, gilid ng mundo ko. Okay. Uh. Eh. So, nagsimula ka na casual player lang. Mm. Paano ka nagpa... Paano, ka, paano tumaas yung rank mo? Sinong, saan ka... Paano ka nagpalakas basically nung time na yun? Dati kasi, uh, lang, lang talaga, gusto ko talaga pag-global ng pag-global, ganun. Hindi ko naisip yung ano eh, sasasala ko ng, ng MPL noong uh-huh. una. Ah. Ang, pero, kung sasali man ako ng MPL siguro, ano lang, parang ngayaan ko lang. Siguro oh. yan ko ah. lang may mag-scout sa akin. Hindi ko mm. naisip yung tryout-tryout. Oo, gets. Kasi nag-aaral din ako ng time na yun eh. Mm. Oh, 13 years old ka. Oh, de, syempre 12 mm. ka nagsimula or 11 mm. ba. Ngayon, eto si, si Kyrie guys. Um, ang naka-discover sa kanya is si Bonchan, di ba? Mm. Pero bago yun, nag, uh, nagda, dumadayo-dayo na to si Kyrie. Ang naalala ko na kwento mo sa akin nun is uh, dahil taga-bataan ka at yung mga tournament kasi sa ano eh, sa Manila. Mm. So nag ano ka, nag ferry No, ferry boat. Oo. Yung ferry boat, guys, ano siya parang uh, obviously ferry, pero ano siya parang mula Bataan hanggang MOA, tama? Oo, ah, ano? uh, opo. 30 MOA. minutes. Oh, ganun. Hindi, one hour. Ah, one hour din. Oh. Kasi pag pag land 4 hours yun eh. 3 no? to 4 hours. 3 to 4 hours. Sino yung mga, ano, sino na yung mga kasama mo nun na maglaro? Mm, na, time na yun, ng mga Tour na tour na. Nung first time ko dumayo para pumustaan yun eh. Yung mga kasama ko dati ko pang ka-squad online. Ah, on, ah, ikaw lang yung taga-bataan? Ako lang taga-bataan. Ah, may kilala, may kilala kaya kami doon? Wala ata. Wala. Okay, okay. Tapos, may time na, na ito, nakasulat din naman sa mga mga article, yung ano, pina, pinapulis ka na. <laughs> ano, ay, baliktad. Ay, tama ba? Oh, pinapulis. Munti ka lang kasi ah. hindi ah. ako nagpaalam nun eh. Napupunta ako ng Manila. Paalam ko nun sa ano ko, bahay ako ng lola ko. <laughs> eh kasi wala Astig ka sila, nga doon. wala sila sa bahay nun eh. Nasa abroad ata ang magulang ko nun. Okay. Tapos sabi ko, para, dinala ko yung PS, PS, ano, ng PS2, sabi ko. Doon muna ako kala, ano, kala nanay sa bahay ng lola ko. Oo. Tapos, nalaman kasi, hindi ko alam paano nalaman eh, nakalimutan ko. Sinumbong ata ng tito ko. Okay, okay. Ilan taon ka nun? Ah, 13 na ata. <laughs> Gumawa pa ako ng ano nun eh. Kasi kasama ko tito nun, di ba? Siya kasama ah. ko ano. Siya, siya kasama ko bumiyahe sa bus. Pamunta ah. Manila, Tagig. Ah. Gumawa pa ako ng ano, down-down nun. Fake messenger. <laughs> Fake messenger. Tapos nilagay ko yung ano, pangalan pati picture ng mama ko. Tapos sabi, Mami, punta ako ano ah. Punta ako ng <laughs> Manila. <laughs> Sabi, sige anak, ingat ka dyan, ganun, ganun. <laughs> para dun, para sa ah, mga na tito mo. Pa, hindi, para papakita ko sa tito ko. Ah, ah, ito, gets. pinayagan ako, tara, punta tayo Manila. Pinayagan ako. Tapos nalaman, nagalit. <laughs> Love trip ka naman. Grabe naman yung ginawa mo nun. Imagine mo 13 years old, pero hindi ka natatakot nun. Kasi syempre, bata ka nun eh. Tapos tagig. Hindi parang- naman. Oo. Oh, Kasi Tsaka yun naman yung ano eh, yung mga pinsan ko, tsaka ano, Okay, okay. Natuloy yung tour na. Mm, ah, hindi mga town na yun eh. Parang mga ano, puro pustahan. Ah. Pero puro panalo kami nung time na yun. Mm. Kumbaga, may pamasahe ka naman pa uwi. <laughs> mm, meron. Ako, ako Meron naman. Kailan mo nalaman na malakas ka na? Nun. Mm. Hindi ko alam kasi una, ay kahit na nag-aaral pa lang ako, alam ko ano, may kaya, kaya ko na maglaro eh kasi bulok yung phone ko, bulok wifi ko, ah. tapos lagi ko tinatalo yung mga pro ganun. Oo, na, nambibipi ka oh, nun eh. puro eh. BP ano yung pag, pag ng Facebook ko. Puro ah. BP yun. <laughs> Hindi mo dinidelete, no? Then, then, oh, ah, delete. ayos, dun, ayos. Dun sa La Edward, sa <laughs> Jay. Love, love, bro, dun. Love trip. Ngayon, fast forward, um, ay hindi, mayroon pa pala ako isang gusto itanong about dun sa, sa origins mo. Kasi feeling ko, um, majority din ng dahilan kung bakit competitive ka. Kasi siguro may namana ka din doon sa tatay mo. Ayan. Dami rin nagtatanong doon sa pinost ko na um, san, ayan nga, yung pa, gano'n ba supporta ng mga pamilya mo, ganun. Pero yung isa sa mga naalala ko notable na kwento is tatay mo ex-Dota player or something hindi like that? Hindi Naman, hindi naman pro. Parang ano lang. Hindi ko sure. Uh, eh, mature siguro ganun. Mm. Hindi ko naman tawag nila dati. Oo. Okay. Pero, pero hindi yung mga ano. Pero pampustahan. Oo, oh, mga yeah. ganun. Okay, okay. Kasi sa family namin talaga, ang kwento talaga sa akin, yung mga ano sa side ng papa ko, mga puro gamer talaga. Ah. Kumare, mga yung papa ko dati magaling siya sa mga Street Fighter ganun. Gets. Sa mga arcade. Gets. Tas yung mga oh lahat, halos lahat sa amin na lalaki. Puro gamer kami halos lahat. Okay. Mga pinsan ko, tito ganun. Okay. So, <clears throat> um, siguro kahit papaano um, may nakuha kang competitive doon na ano ba jeans ganun siguro kahit siguro. ano <laughs> siguro 'di ba uh, <clears throat> pinagbawalan ka ba kagad ng tatay mo na mag-ML nun? Mm, pinagbawalan lang ako nung ano eh. Nung di ako pumapasok, nag nagano ako. Di ako pumapasok. yun Yun lang. Doon nagalit sa akin. Oo, kasi syempre, ganun talaga. Mm. <laughs> Hindi ka mapapasok, syempre mapagalitan ka talaga. Pero hindi, mo na, hindi ako nag-absent para mag-ML. Ayaw lang talaga ah. pumasok. Ha? Hindi ako nag-absent para mag-ML. Nag-absent ako kasi gusto ko lang. Parang ayaw ko lang, ayaw ko lang pumasok ah, ng school. Okay, okay. Pero, pero hindi ka nag... Pero nag-ML ka habang... Mm, hindi, ano? hindi, hindi. Ah, talaga? Hindi. So talaga wala lang, absent ka lang? Oo, ah, absent lang. <laughs> okay. So, ibig sabihin, medyo hindi ka interested masyado sa ano sa school-school, ganun. Mm, oo. Pace. Um, sa ngayon, um, pinayagan ka na eventually. Doon kay Bonchan, ang pinaka siguro milestone kasi naalala ko si Bonjo yung una nagsama sa'yo mm. sa, sa laro. Mm. Um, sino-sino kayo mag-aampi nun? Tsaka paano ka pala niya nakita? Ano yun eh? Explain, explainer nila kumbaga yung kwento doon, uh, ah, nag, ano talaga sila, kompleto na talaga dapat sila sa mga torna. Okay. Tapos yung explainer nila, nakalaban ko sa tournament online. Okay. Taga Bataan yung explainer, si Yoga. Mm-hmm. Ayun, Laymord, number one Laymord. Tapos nakalaban ko siya. Crowd ako nun, tapos tinalo, natalo, tinalo ko. Oo. Tapos after ilang months ata nun, ilang weeks, sabi niya, taga bat ay message niya ako sa messenger, ganun. Mm-hmm Sodo Sumali Tournament Smart. 10K yung champion, ganun. Noong time na yun, malaki na yun eh. Mm, malaki na yun. Pero saan tong lugar? Saan, ulit? Saan, saan? Bataan, sa Bataan. Nung first tournament ko, Maribeles. Which is malayo pa rin sa inyo mm, yun eh. No? Uh, one hour ata. One hour. Tapos, adi, eh, ganun lang. Kumbaga na-scout ka lang online talaga. Oh. Like, lang talaga. Um, nanalo kayo noon sa tournament panalo, na yun. Panalo, panalo. Tapos paano hatian nyo ng tigta 2.5? din? Tigta 2K. Kasi uh, lima kami. Ayaw nga. Bobo ko dun. <laughs> Bobo naman ko dun. Oo. Tama. So, <clears throat> tapos, naalala, na ano yun, in-invite ka na kagad ni Boncha na mag, mag-blacklist. Ano pa yun? Uh, Nag-ano kami ulit, Smart Tournament 50k naman yung champion. Nakuha niyo yung championship. Mm. Oh, Tapos uh, sabi sa akin ni Bon nung, kalaban namin si Marky. Cardinals. Ah, oh, lumipad, ano sila, di ba nagbiyahe? Uh, galing ata sila Pampanga noon, time na yun. Uh, namin si Marky. ano yun, katapatan ko ng, ano, ay, hindi, hindi pa lang magkatapat yung gold lane dati. Ah, hindi. Magkaiwalay. Kasi magkaiwalay. Uh-oh. Ang katapat na explain. Pero marksman si Marky noon. Tapos ako marksman din. Panis! Kamad ka nun, Kariklod. MVP ako dalawang game. Uh, 2-0. 2-0. 2-0. Best champion. of 3 lang yun eh. Mm. <laughs> yeah, wait. Kasi layo ng... Ano, isang lugar pala to? Bataan, sa Bataan Vista Mall, Balanga. Ah, sa main. Uh, imagine mo, layo ng ano, binahin ni Marky. Oh, Tapos <laughs> tinalan niyo. Oo. Pero wala pang, ano, offline, offline pa tawag dun eh. Ah, wala pang, opo. walang gold. Wala pang mga XP. Okay. So, after no, nung pag, pagkakawa niya ng 50K, <clears throat> in-invite ka na ni Bonchan sa blacklist. sa Hindi pa. nun eh. Ano no? pa yun ata, ilang months pa kasi Ah, ongoing. Eh, ano pa lang nga tayo before season 5 pa lang yun. Gets, Kasi gets. season 6 sa pumasok ng blacklist. Oo. Kumbaga wala pa. Wala pa. Wala pa. Pero nandun na si Edward nung 5 eh, kung di ako Ah, nagkakamali. doon na si Edward nung 5. 4 nga ata nandun si Hindi, Edward. eh. 5-5. Ah, 5 lang. 5. So, EVOS pa nun. Tapos, naabutan mo yung EVOS. Hindi. Hindi na. Blacklist na. Mm. Okay. So, nakuha ka sa blacklist. Tapos, core ka, core ka, kailan ka nag-transition ng core? Uh, ah, Ganun ba? Ayun, nung season 6. Nung natatayot na ako sa ano, kasi naging funnel yung ano na yung meta. Oo nga. Naging funnel. Yung may mga link, mm. link Tapos yung mga, mga farmer na gold noon, na offlane, uh, sila yung naging mga core. Chow, mm. Mga mage yung mm. ano. Oo. Uh, ah, mga yun. Mm. Usually mga cloud. Tapos naging funnel ka na. Iwa ISS Lancelot ka nun eh. No? Mm. Na, nasanay ka agad mag-Lancelot noon. Time yung na. Lancelot, ginagamit ko na siya bago pa ata ako magpuro. Pro. Ah. Pero ano, <clears throat> gin, uh, pinratis ko siya bago magpro ganun. Okay. E di, ayun. Kasi naalala ko, ang main mo nun sa season 6, Lance tsaka ano. Lance, Ethan Shield. Ling. Lance tsaka Ay, oh, Ling. Yun talaga yun, oh, <laughs> dalawa. Oo. Lance Kaso na, na autoban, uh, ah, halos autoban ng Ling nun eh. Ah, ah. ah. Autoban Kaya ang dumami sa'yo nun, mm. YSS. Mm, Dam, YSS, uh, Ling, Lance. Yun, tatlo. Claude. Ay, wala, wala. Hindi na. Dalang Claude nun. Dalang Claude Ako. nun. Ang konti ka nung ano nun, no, nung core. Haya, naghahaya ka ba nun? Mm, hindi, di, wala, naghahaya ng time nun. Oo. Madalang. Oo. Meron kayong strat nun nung ano yun, eh, nung... Hellcurt. Ayun, Hellcurt, yung kakaiba. Mm. Yung, uh, Hellcurt oh, Diggy. Mm-mm. Nung ano, nung nag-pro ka, anong, ano yun eh, full clip ka pa nun, tas naalala ko, nagkamali lang ata yung ano nun, di ba? Dapat Kyrie mm, talaga pa. Kyrie talaga. Kaso, yung jersey ko nun, pangalan Kyrie. Tapos yung page uh, ko pangalan kay Ren. Kaso nagkamali yung Moonton. Oo, oh, kasi yung pangalan mo pa nun. Yung nagamit nila yung pangalan ko sa ano, Just ML. <laughs> okay, okay. So, full clip. Mula sa uh, ah, GTA oh, ba? GTA. Cheat yun, di ba? Cheat sa GTA. <laughs> Oo. okay. Ngayon, um, napagpunta mo doon sa season 6, um, anong pakiramdam mo nun? Kinakabahan ka ba nun o ano? Hmm. Or parang takot. May... Oo, oh, ah, kinakabata kabata pa ako nung time na yun nata. Pero kasi ano, online, kaya hindi mahirap siguro. Ah. Walang audience. Kaya siguro, hindi masyado naapektuhan yung performance ko. Oo. Swerte rin. Nung season 6, nauso na yung mga scrims eh. Konti siguro nung 5. Pero nung season 6, ano na yung may mga nagsiscrim na yun. Eh. Nagsiscrim kami yun, pero mostly local. Oo. Madalang yung international. international. Okay. Uh, tapos, uh, yun yung naging resulta. At pa, tingin ko, ano kayo yun, tama ba? Ang kinalaban niya, nanalo kayo nung first round, di ba? Mm, NXP, kalaban namin. Oh, NXP. First. Panalo kayo, di ba? Panalo. Tapos ang nag, nat nakatalo sa inyo nun, Bren. Mm, Omega, Bren. Omega, oo. Tama. Eh, kasi single elimination ng season 6, oh, eh, so medyo yun yung masakit na part. Ay, oh, Omega. Natal oh, namin Omega. sa playoffs. Mm-mm. Playoffs sila. ba? Oh, playoffs. Mm. Hindi, yung playoffs namin kalaban namin, First Omega. Ah. That's Omega. Yung NXP sa regular season. Oo oh, nga, okay. Gets, mm. gets, gets. Para makapasok kayo sa playoffs. Hindi, yung first game, first week. First week. Ah, pin... Ah! Pinakaon. <laughs> Kala ko, pinakaon ang tinatanong niya. Oo, tama, tama, tama, mm. tama. Oo nga, Lance ka nun, di ba? Ling tsaka Yisun Shin. Aling usage sheet. Okay, okay, okay. Grabe, hindi ko na maalala. Pasensya na sa mga viewers yun. dami kong mali. Pero yun, ang nangyari, ang Omega agad yung nakatapat nyo sa first round. Mm. Ano yun eh, ah. nagtuto pa kami. Mm-mm. Meron kayong strat na eh, yung ano, may popol. Hellcurt, Popol, Digi, Hellcurt Popol Digi. Pang push. pang push, Oo, grabe. pang ano, early push. Ayun, early push. Tsaka, ang lakas mag-turtle nun kasi may padilim. Diba? Mm. Tam- Betri pa pa ata record natin. Eh, dati. Namutan ko, Betri pa ulit rin eh. Alam ko Betri pa pa yun eh. Oo, Petri. nga. Petrify pa rin. Kasi hindi naman record na mag, ano, Mm, hindi pa. pag retry. Ayun. Ah, hindi pa. Petrify pa rin. Ay, hindi. Pero nung playoffs na nag... ah, Ay, hindi. Iba pa lang season yun. Season 7 Seven ata. na yun. Oh, papuntang season 7. Mm. Ang nagkaroon nung season 6, yung do, ano, uh, ah, 10 bands. Biglang nagka-10 bands sa gitna ng season. Hindi ko tanda. <laughs> oh, man, yun, at least yun, sure ako dun. Tapos, ayan, si, uh, si Full Clip ay uh, naging si- sobrang sikat at um, bata pa siya nun. So, hindi pa siya super heartthrob ng mga time na yun, guys. Pero madami na nakukita doon kay Kyrie. <laughs> Tapos, ang nangyari, eto na, yung super trade. Um, the the the the magical trade of BYs para kay Kyrie. Shoutout nga pala sa isang sa isang tao nandito. Hindi ko na mapangalanan kung sino. Pero this is sa mga instrumento ng uh, malupit na trade. <laughs> anong anong naramdaman mo nun nung ano? Uh, nangyari. Parang involved ka ba doon sa usapan o nangyari na lang siya? Mm, nakalimutan ko eh. Pero yung una kasi talaga gusto gusto ko talaga mag-Onic. Una okay. pa lang, bago pa lang ako mag pro player. Kasi? Kasi ang idol ko una talaga sa lahat ng pros in Onic Indo, Onic Esports. Ah. Tapos, nalaman ko sa mga kaklase ko, nagkaroon ng Onic Philippines. Ah. Doon sila wise. Tapos, nakakalaban ko sila sa rank, di ba? Oo. Ta- ano yun eh, season 4, at uh, nakalaban ko sila sa rank. Tapos, okay. Uh, no, mabait, mabait nila. Lalo gets, ano, si, ano, gets. si Wise. Gets. Si Wes lagi kasi ano eh, nagre-reply lagi pag dm sa ano, ML. Ah. Pag pina-private chat, nagre-reply lagi. Dati. Tapos lagi nga pa picture ganun. Kasi pag bubog namin, eh, papapicture na lang. Alam yeah, sa gitna, yung sa eh. gitna, sa mid. Mm. Uh. Papapicture, tapos bigay savage. <laughs> Last nila dati talaga nun. Kasi uh. lahat ng team nakakalaban namin. Uh. Tapos, sa mataas rank nyo? Mm, nakakasabay namin. Tapos lahat ng MPL team at nakalaban namin. Tapos ang hindi lang talaga namin kaya nun yung ano, Onic PH. Ah, okay. Mm. Kaya gusto mo mag-onic dahil doon. Hindi naman. Ayun lang, naging idol ko lang sila. Gets. Kumbaga sila okay. yung first team na naging idol ko. <clears throat> Pero nung time na yun, di ba sabi mo gusto mo mag-onic? Eh di alam mong magka-roll kayo ni Wise eh. Ah. Pero willing ka mag-adjust parang ganun. Hindi, dati kasi mage siya eh. Tapos nung una kasi naglaro marksman ako eh. Tapos, kaso ang last ni Iyakno, nun, ang idol ko talaga si Iyakno. Kaso si Iyakno, hindi siya salita eh. Kumbaga, naging ano oh, ka dun si Wise. Kasi mabait. Okay, okay. Pero, um, hindi mo call na mapunta sa Onic. Kumbaga, hindi, Call- hindi mo control. Ah, nalimutan ko. Pero gusto rin eh. Gusto ko rin mag-Onic. Ah, kumbaga nung inoferent ka, G, parang ganun Mm. lang. Ganun, okay. Kaso, alam mo na, alam mo na nung time na yun na ang kapalit ay, ano, dalawa. ah, alam ko Ganun. yun, alam ko yun. Hindi ka na pressure nun. Mm, yata. Hindi naman. Hindi mo naisip na parang, ay, dalawa ka palit nito. Dapat, mag- dapat mahusay. Hindi ko iniisip yung ganun. Eh. okay. Mm. Basta gusto mo lang maglaro. Eh. Mm. Eh. Laro lang. Oo. Kaso, yun nga yung nangyari. Hindi mo naging kakampi si Wise tsaka si Venus. Ang naging kampi mo ay si, si Hate. Ayan. Ang, ah, kinailangan mo pang mag-adjust ng role. Mm, season 7 naging support. Kaninong call ba yun? Sino? Hindi ko na Hindi ko maalala. nanda eh. Hindi ko nanda. Sino Nalimutan ba nagsabi doon? Naalala ko kasi, eh, di, al- alam naman ng mga viewers na nan, nandun na, nasa Onic naman ako season 7. Ah, kaya, kaya uh, Coach Wolf tawag ko kay, Co- kay Wolfcast. <laughs> Uh, Siyempre. Sanay na ako eh. Sanay na eh. Kasi, may isang, may, ang, ito, ang naalala ko talaga na nangyari. May isang beses na lang na, pagkabalik ko dun sa boot camp, iba na, nag, nag, ano na kayo ng role. Tapos naalala ko, may isang Pasko noon eh. Christmas break. Tumawag si Hate. Kasi di ba yung jungler ka pa ng MPLI? Mm. So bago magpasko yata uh. yun eh. E di, ayun, ano, ang ganda nung laban nyo kay, kay Suns, grabe talaga. Isa sa mga pinaka-exciting na match yun. Pinaka, ano ko nun, pinaka-idol ko talaga Suns dati Oo. pa. Tapos tinalo mo, eh, 2-1. Bakit nairo niya? Bakit nairo nila eh? Bakit drop? Gushon, Hayabusa. Oh. Lance ka nun, di ba? Yung isa sa mga game na yun. Lance Ling Halkert. Oo. Yung Lance mo nun, ang malapit. Kasi, nag <clears throat> ano, yung buy and sell. Ay, hindi, hindi pala buy and sell. Bumili ka lang immortality. Namuta no. na? oh, yun yun yung ha, pa, Nakata. matatamaan ka na ng Torres sa top. Ah, uh, apat. Oo. Nitanda. Ayun. So, so jungle ka nun. Tapos biglang ano, may naalala ko tumawag din si Hate. Uh, hindi ko na maalala yung mismong uh, usapan namin. Pero sabi niya, ano, willing siya na mag-step step up, kumbaga, ganun. Kasi jungle din siya nun eh. Diba? Tapos biglang naging post-for. Eh, hindi pa naman decide, decided yung role. Tapos yun, nag, lumipat na ako para sa M2? M2? Mm. Ayun. Tapos pagbalik ko, ano na, ano ka na, <laughs> post-for ka na. Pero kasi ang gaganda ng mga hero mo nun eh. Kagura ano. Kagura, Selena, Selena. Lunox. Oo. Yan. May isang... Bakit? Naalala ko lang, nag-Rafaela ka kasi. Ah. ano, Kalaban nagkagulo-gulo sa TNC. eh, no? Di ko, ano, nakamuta ko na eh. Yung Rafael ako nun, sinasolo ko siya ano eh, yung Kagura. <laughs> Umaatake ka, hindi mo, ano hindi ano pa mo. yun eh? Third, ay ano, third tower hanggang ano. Ang hanggang naman. third, ay hanggang third novel ko. Na, naalala ko, Kalate na mapa. ninonormal normal. Oh, first kill normal. Pinag-gabol ko yun eh. Love eh. trip. Ang pinaka naalala ko nun yung Kagro flame shot mo, yun sa Lord. Ah, ano Nakalimutan ko lang kalaban. kalaban. Signal Ultra. Signal, ayun. Uh, tapos, um, na, naawit lang dun sa ano, season 7, <clears throat> playoffs, kalaban X eh. Kasi mm. nagkagulo-gulo na rin tayo sa hero nun eh. Mm. Wala ako nun eh. Wala ako nun sa, nasa, lum, uh, nasa playoffs na kasi ko nun. Tapos online kasi, di ba? So, um, well, di naman ako nakatulong talaga sa draft noon time na kasi nga caster. Tsaka, um, doon naman si, kayo naman nagde-design nung draft. Pero parang, meron tayong start nun na gustong gawin. Pero parang ayaw pang ilab. Pero kulang pa practice. Ano, may Hindi, parang... may nilabas tayo nun, coach. Ano yung mga Claude, Claude. Ano yun? Brody, Angela, tsaka oh, Diggy. Oh, yun, tama. Brody, Nilabas Angela. natin, kaso, Oo. hindi ako nag, ano, Angela. Oo. Oh, Hindi, pero ano yun, maganda laro namin nun. Kaso, Maganda. Pero kulang practice. Ku- oh, kulang practice ka, hmm. kami tatlo sa mid. Oo. Kumbaga, ayun. Tama. Tapos, na alam ko, meron tayong usapan eh. Pag may Angela, tayo. Dapat walang Claude. Kasi si Kelra, nagko-Claude nun, di ba? Hindi, doon. <laughs> Oh, parang ganun. Pero nangyari pa rin yun. Nag, alam ko Claude yung tumalo sa atin nun eh. Yung nag, naglaglag. Claude Nickel. No, ah, something like that. At yun, doon na nagtapos. Um, Siyempre, ang daming ano, disappointed nun. Um, <clears throat> ang daming, uh, daming ano, disappointed. Mm. Kasi siya, la, tayo, ah, nalungkot nun talaga. Tapos, madami pang mga nangyari nun sa season 7. Kaso, hindi na, na, di na naayos nagkaroon na ng time na, ayun na, nag, nagbago na lahat. Si mm. Coach Rio ay, ayun, na-let go, pati si Jay, um, naiwan is, ay, hindi, yun na yun, nabuo yung, ano, Onic PH. Onic PH na uh, season 8. Season Coach Eb, uh, ah, tapos, Baloy. Baloy. Tapos nag-jungle ka na. Nala- naalala ko lang ah, sinabi mo nga ba na gusto mo na mag-jungle nun? Parang ganun. Ah, uh, sabi ko yun. Oo. After season 7 kasi parang feel ko gusto kaya ano eh, parang sa puso ko jungle pa rin eh. Oo. Pero <clears throat> yung passport, ginusto mo rin yan? Ginusto ko yung support din kaso ayaw kasi pag ano, parang hindi ko kaya magbuhat pag support eh. Gets. Gusto ko kasi nakapagbuhat ako. Oo. Gets, gets, gets. Tsaka, so, muna ano pa naman, maganda pa naman mechanics ko noong time na yun. Mm, bata ka pa nun eh. Mm. Mm. So ngayon, ayan, sinabi mo na magja-jungle ka and then uh, natuloy naman yung pagja-jungle ni Kyrie noong season 8 at uh, uh, under coach Sheb, ayan. So, ang question ko sa inyo nun, kasi ang nadagdag, syempre si Baloy, veteran na yun. Pero ang dami, eh. doon pa sila Marky, si, si Hate, di ba? Nag, um, si Hate yung pinaka naging flex kasi kung, kung saan sa role siya napunta. Mm. Nag-ex, siya yung, sa mga scrim, siya yung pinakamadaming dalarong kung ano-ano eh. Mm Di ka, nag-passport ka ba nan? Meron yata isang game eh. Mm, wala ata. Gold lane lang. Gold. Season okay, okay, okay, okay. lane. Nung, nung nag-aldo si... <laughs> Kera? Hindi, <laughs> si Ay, Hate. San? San pala. San, San Jungle. Oh. Hmm. Oo. Mm. <laughs> Oo. Gamit ko ng Brody. Oo. Kaso kalaban ko, Grak Eve. Aldos. Oo. Wala talaga. Wala chance ah. Eve. Grak eh. Hirap. Hirap nun. Oo. Tapos, um, ayan, ang, ang dami nang na-develop sa'yo nun. So, ang tanong ko sa'yo is, una, kay Coach Jeb, um, bakit, kasi 08 sila nun. Ay, 013? Mm. Bago yun. Mm. Tapos, um, syempre, nagtuturo siya ng mga gagawin mo. Nakaramdam ka ba na parang, ba't mo tinuturuan? Eh, Hindi mm, mm, naman. Kasi unang ano pa lang, first impression ko ay Coach Jeb nun, ah, yung kung paano siya magsalita marunong eh. Kaya kumbaga hindi ko naisip yung yung pass na ano niya sa ayun yun, Signal, Signal Ultra. Signal Ultra. Hindi ko naisip kasi yung galing mga ano siya maganda magsalita. Gets. Magaling magsalita tapos parang may sense yung sinasabi niya. Mm-mm. Kumbaga uh, ayun nga may sense, may Mm-mm. sense yung mga tinuturo. Oo. Tapos ang nangyari nun, ano, <clears throat> ikaw kayong dalawa ni Baloy yung naging uh, mainstay papalit-palit yung tatlo nyo. Mm. Uh, depende sila. Miko, may Bimo, may Dilar, may Ryota, may mm. Marky, may Hate, uh, ah. di ba? Hindi ka ba na, ano, di, kasi para sa akin mahirap yun eh. Para sa isang player. Di ba? Lalo na ikaw, jungle, gano'n. Hindi ka ba nabaliwanan ng time na yun? Hindi mm, aman nata. Kasi puro panalo ka mo nun eh. <laughs> puro, pana, puro panalo. Tama naman! <laughs> Oo nga naman. Hindi lang talaga May prepared ng blacklist lang talaga. Nag-funny ka. <laughs> Pilit yan eh. Pinatis ko ano, tatlong araw. Uh-oh. <laughs> Tatlong araw na nanonood pa sa YouTube nun paano ng ano, rotation. Kasi wala talaga talaga? idea. Sino? Sino Sinong pinapanood mo? Idea ko yung funny. Kasi sabi ko, yung ano, yung blacklist, may rito ng mga healing heal, healer, di ba? Oo. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah. Yun. Tas, It sense naman. Eh, Kaso na funny. Na, nakufrahan lang. Hindi, na, yung... ano kasi sa scrim kasi, na, may nakakalaban naman akong kufra. Okay, okay. naman. Gets. Kaso, <laughs> first ano kasi, hindi, first time kasi magano sa magfani ko sa tournament nun eh. mm Kumbaga, di, di ko rin sanay. Na, tama ba? Ano? Parang funny <clears throat> laban sa Estes yun eh, no? Estes, Estes. Oo. Kadya Sate nun, Brody si Wise, si AJ Kupra. Yun. Oo, tama. Kaya, kaya sa, sa paningin nyo, kaya yun. So, nung nagpanic ako, ka? Ako, tingin ko talaga kaya yun. Kaso, mm. medyo na, naata nahirapan na kasi iba yung, iba kasi yung galaw talaga sa ano eh. Sa, sa laro, tournament. Sa torna. Galing din ni Haji nung time na yun eh. Nung, mm. Tsaka eh. si, tsaka si Wise. Oo. Tapos, ayun. Um, pero natalo nyo after. Kasi nagselena na si... Baloy. Si Baloy. Mm. <laughs> Johed ata si Bimo nun eh. Mm, de- Crack, crack, crack. Nung second time. Second time. Ano na mga hero na mo nun? Nathan ka ba nun? Ano? Nung kalaban Blacklist. Oh, Hindi ako napag-Nathan sa Blacklist eh. Hero nun, Pakito, tsaka... Ah, oo. Dalawang game ata ka Pakito. Oo. Pakito. Nagmeta kasi bigla yung mapakito dyan. Mm. Ganun eh. Dahil kay Demon Kite. Oo, oh, kay Demon Kite. <clears throat> Tama. Ayun. So, nag-playoffs ah, uh, 3-0 laban sa Second place kasi, di ba? Tapos, mm. um, basta dalawang 3-0 yun eh. Next play. Tsaka Omega. Mm, kalen, kalaban namin. oh, then, playoffs. Nakalaban namin sa playoffs nun. Next play nga. Hindi, hindi next play, coach. Ay, next play ba? Next play. Ay, oh, pala, next play. 3-0. Oo, oh, kalaban Tapos, namin sa Leavi, oh. Tapos, Omega. Kasi 3-0. upper bracket kami nun, di ba? Oo. Tsaka Omega 3-0. Mm-mm. Tapos uh, yun na, tama. yung, yung finals um, nakaramdam kayo na ano, naramdaman mo na, ay, kaya to yung champion. Kaya, ta- kaya naman, kaso, pagkalaban talaga Black Race, nung time na yun, tiyat, ako target nila talaga eh. Ikaw yung? Target. Hirap mag-farm nun sa kanila. Sa lahat ng team mga na nakalaban nun, kasi lahat, lahat ng team nakakalaban namin sa Scream. Indo, Page, ganun. Tapos, uh-huh. kaya talaga lahat eh gets. Ang nat, nat ano, ang galing nila mag sa jungle lang. Mm -mm. Time play, eh, no? Ganda ng play. Si, B, si Venus talaga lagi. Grabe si Venus sa si Naalala ko nun yung Matilda ni Venus, sobrang aggressive. Ang talaga na... <clears throat> hmm. Pero ano rin eh, medyo tumangengot din ako nun eh. Nung finals, nung Lance ata ako yung mga ginagawa ni Venus, ano yun eh, parang maraming time expected ko ganun. Kunwari, ah. yung Matilda siya, flicker first kill. Oo. Usually sa Scream, i-dodge ko lang yun eh. Ready ako sa mga ganun lagi. Kaso, tumakay nga ako <laughs> nung final. Talaga? Dahil na-pressure? Nung game din. di ko alam nung game na yun, may isang game talaga tumakay nga ako. Oh Kasi God. parang hirap na mag-farm ganun. Hirap mm. mag-farm talaga sa blacklist. Gets. Hanggang M3 yun eh, di ba? Mm, M3. Oh. Ayun, yung <clears throat> ang nangyari, um, na talo nga, di ba? Pero naalala ko nun kasi meron kayong meron kay video eh na nag nag-task kayo nung ano. mm. ano. Ay, uh, bago pala 'yon. Meron pala ang nasabi sa akin si Coach Chip. May struggle din pala kayo dun sa ano, headset. Ah, uh, first time. Oh, uh, nung first time. Parang Hindi kami nagkaka ano, rinigan. May nalala ko may nakwento sa akin na nagka-error talaga dahil nagkamali ng rinig eh. Parang ganun. Hmm. Tama ba yan? Hindi ko, anong ano, finals ng... Finals, finals. MBLBH. Mm. Kasi ganito yan guys, nung season 7, uh, tsaka season 6, online lahat. Tapos nung simula ng season 8, lahat yun. Pati yung mga first few days ng playoffs. Nag-decide lang na nung huli na, huling araw, uh, doon na pinapunta yung mga team. So bigla siyang ano, yung huling lower bracket finals pala, tsaka upper ay tsaka grand finals. Ay, tanda ko hindi nagkakali ganun. Oo. Ano ano ano inisip ko na rin nun kasi pareho naman din eh. Blacklist din naman. Mm. Naka ano din, naka din. Kumbaga din patas yes. naman. Patas naman. Oh, tama naman. But um ayun, hindi naman siya like nagumagawa tayo ng excuses or something. Pero mm. isang factor 'yun. Tas talagang mas magaling yung ano, yung blacklist mm, sa mga time Oo. Pero ang may palag sa kanila, Omega eh. Omega, yung sa Omega, si Sigelra yung ano eh. Yung parang hyper carry nila nun. Oo. Tapos, sa Onyx naman, parang jungler. Parang ako hyper carry ganun. Gets, gets. Kumbaga, mas ma- galing ng blacklist sa ano. I... Ah. Ganyan talaga ng blacklist mag-chow ng jungle. Gets. Nalala ko kasi sila, sila Marky nagbe-mage nun eh sa side. Mm, para sa talaga. Lilia, ganun. Oo. So, hindi talaga hyper carry mm-hmm. ng time na yun. Oo nga, no. So, isa pa- factor pa yun. Pero yun nga, ang uh, hindi ko natapos na question kanina. Parang, nalung, uh, hindi kayo sobrang lungkot ba nun, nung time na yun? Hindi kami malungkot nun eh. Kasi nag, gumawa pa kayo, nagtaas pa kayo ng oh. trophy nun eh. <laughs> Pero kasi, ang... Sindilar, ano nun, umiyak yung sindilar. <laughs> Nang gano'n, speech. Eh? Sabi, proud na proud daw sa amin, gano'n. <laughs> Pero hindi naman malungkot. Parang happy tears. Happy tears. Okay, oh, okay. Kaya Tsaka, talo alam nyo kasi na mag-M3 na kayo. Ah. Oh, parang, tapos may uh, ah, MPLI pa, ganun. Mm. Online. Dami pang mga pinagdaanan. Pero yon yung M3. Maras talaga yung upper bracket. <laughs> Oo nga, no? Pares ka. Upper bracket yun. Nakakainis. Tatlong tournament ko ata na ano, upper bracket na second place yun, yung MPLPH. 5 MPLPH Finals. MPLPH. M3 tsaka M... M5. M5. Oo oh, nga, no? Ngayon, nung ano, nag-M3 ka, na uh, excited ka, excited ka nun syempre. Pero ano, parang parang ano yung nararamdaman ko ba nun? Nararamdaman mo nun? Hindi ka ba na pressure ganun kasi yun international ni. Eh. Tapos okay, uh, na, na, hindi naman. Okay. Chill, chill na chill ka chill lang. Chill naman. Okay. Pero syempre, yung M3, ang ganda nung run, yung pinakaunang game, Olats, sa Onic Indo. Mm. Dahil sa... ano nga ba nang... <laughs> ang lalakas na nun eh. yung phone ko, ano, Pro Max. Ay, 12 Pro Max. Tapos pinanlaro namin iPhone 11 Pro. Or 12 Pro. 12 Pro, oo. 11 Pro, 12 Pro. Eh, X... iPhone X Pro Max. May ganun ba? Wala na. Wala ba? 12 Pro Max 12 Pro Max 12, 12 Pro Max yung gamit mo. 12 Pro yung ah, gamit. Tapos, yun. Basta ganun. Para lumit sa tournament. Lumit, oo. Tapos yung mga skills na nakalimutan ko, yung mga button, nakalimutan ko lang yan. Oo. E di yung lance ko nun, di ko nga naman, eh, may, nagawan pa ako ng highlights nun eh. <laughs> Kasi may mga kill ako eh. Nung pinanood ko, yung lance ko gumaganon-ganon. <laughs> Ako, dati Kumalik-balik. Hindi ako maka ano. Uh, ah, target lock, maka retry, skill 2, hirap, pati dash. Oo. Ang nangyari to guys, ito isa sa mga proud moments ko sa bilang isang tao. <laughs> Pinahiram ko po kay Kyra. Ah. <laughs> yung phone yung ko. ni Coswell para mapag-practice sa ano, next na laban. Oo. So, susunod after, na. Taro, okay After nung natalo kami nun, hiniram ko agad, di ba? <laughs> nung gabi na yan. Hiniram agad ako. Oo. Pero gamit ko lang nun, ano lang eh, XR lang. Pero same size kasi. Ah, diba? same size, pareho maliit. Hmm. Pero kasi yung XR, ano ni, eh, kaya na nun. At least hindi na... Meron, hindi, hindi ganun ka-smooth, pero pwede na. Smooth yung XR. Ah, smooth ba? Smooth. Smooth naman. Yung time Ayun. yun. Oo. Ayun, so, so nakabawi. Dire-diretso wala nang italo nun eh. Wala na. Hanggang in, finals lang kami talo. Oo. Literal, after nun. Tapos nag, nakapasok pa nga sa upper bracket, 3-0, back-to-back 3-0. Tatlo atang 3-0 yun eh. Mm, I, puro 3-0 yun. Ano mo tayo una, pero biglang Evos, RQ. Tapos, ay, was SG. Ibas SG, RQ, RQ, BTK. BTK. Ayun. So, finals agad. Ayun. Tapos, <clears throat> la eh. Pinilit ano? akong ano eh. Pini, pinapilit akong magkaroon ng blacklist eh. Wag ano, Yisun Shin. <laughs> Oo. Naalala ko nun, yung, yung, pina, yung unag, panalo na eh. Yung Lancelot mo. Mm. Game 1. Nakakambak. Noong time na yun, ang magaling blacklist Lord fight ay Lord oh, Dance. Hindi kami marunong mag-alapang mm. Lord hmm. Dance nun, hindi pa sikat. Di pa nga. Ang, sila lang. Na, ano eh. lang, ang may perfect na ng Lord Dance noon, time na yun, blacklist lang. Sila lang nakaimbento nun eh. Ang, uh, naalala ko nun, may isang game, alam mo yung Uranus katapat mo? Si Edward. Mm. In, iniistakan ka lang. Esme yata yun, Esme yata siya. Hindi siya nag... Ay, Yura, ay, Yura siya. Yura Farsa ah. sila eh. Ah, tama, tama. Nag-Uranus siya. Oo. Di ba, Lance, Lance ka ba ng YSS? YSS, ano? Oo, di ba? Di ba sobrang hirap? Parang, hindi, i-stackan ka lang, tas alis. Yung marang ganun. Mm. Pero kasi nung time na yun, hindi ko masyado na ano eh. Ayun yung mali ko rin nung time na yun. Masyado nagpo sa mga high mechanical na hero. Tapos yung isang shin kasi ah. parang kung kalaban, kalaban ko ng ibang team, daling mag-isang shin dun kasi kung mechanics lang. Gets. Sa Blacklist kasi hindi sila pumapalag eh. Ang gusto nila farman tas objective, di ba? Gets. Kumbaga, Gets. kung yung isang shin ko ng time na yun, naghanap ako ng ano, patayan. Oo, lagi. Oo. Oo. Pero mali. Tapos si Wes kasi farm siya tapos sama-sama sila papatay. Kaya ang hirap nila ano, hirap nila i-punish ng time na yun. Gets. Oo. Tapos parang yung strat pa na split, hindi rin magawa eh ng mga time na yun. Yung ano, mm. yung, yung, oh, yung split, yun, mm. banana split something. Ang nalala ko na na, hen yung ginawa ng blacklist ang ganda na nung hero eh. Parang, di ba, Pakito, yung si Edward. Tapos si Oheb yata, uh, Bea. Tapos, pa, alam, mag, ano, mag-betex ni Oheb. Oo. Ang, ang, hero ni uh, ah, Dilar, parang Yusong ata. So, Yusong Pakito, parang 50-50. No, Tapos si Marky, ang nangyari, Lilia. Lilia. Or katapat nung nung ano, Clint. nung Beatrix. Clint. Clint. Tapos Farsa, katapat ng Beatrix. Ang ginawa hmm. nila, hmm. nag-swap sila. Uh, ah, hindi yan yun. Harit. Harit. Harit ba? Hindi, hindi. Para sa yun. Para sa Orlilia lang yun. Hindi. Iba, ibang game yun. Harit si, Ma, ay, Harit si Oheb. Ah, oh, tama, tama. Harit tama, si Oheb, si, si Dilar, Uranus. Pakito si Edward. Nakalimutan ko yung dalawa eh. Oh, yung oh, basta, si Marky, oh, si yun, yun, At least sure ako na pakita si Edward. Natanda ko na si Dilar tsaka si Oheb. Oo. Kasi parang may kontra yun eh. Parang... <clears throat> Oh, basaan may... yun, kontra, tapos palitan kontra. sila ng palitan. Mm-hmm. Ginagawa so, namin yun, kaso di namin nagawa nung ano, finals. Oo. Sobrang galing kasi parang... Uh, alam mong lamang kayo sa hero. Pero ang, ang sagot lang pala, palit lane. Mm. So parang okay lang na mag-XP si Ohib. Mm. Kasi ganun din naman eh. Mm. Makapag-farm pa rin naman siya eh. Tapos parang ngayon, na, nasayang yung plano. At then eventually kasi dahil naka-marksman sila or naka-harit, scaling, kumbaga. Eh, si Marky, naka Farsa, naka Lilia, parang malasa early, sobra. Lasa lane, pero hindi na kaya sa late game, mm. kumbaga. Uh, yun, tas yung Lord Dance ka. Early ng, to mid lang. Yung, mm -mm. yung ano eh, yung iconic nun, yung last game, naka Rafa at dalawang healer ata. Rafa, ano? naka, si Hate Rafaela. Oo. Tapos ano parang choke ata siya. Na kasi hindi, hindi talaga kami manalo. Oo. Na-try na lang kami. Try na lang. Kasi yung Barrett's device, grabe. Nakaka, ano eh. Nakaka-trauma, no? Mm. Mm-hmm. na, na, double kill kami. Kill. Oh, double, double kill. kill. Oo. So, yun na. But, <clears throat> this what it is. Um, for sure, doon, doon ka na nalungkot. No, M3. Ah, malungkot yun. Mm. Na, ano, anong, matagal din bago ka na-recover nun. Ay, oh, sabi mo nga, isang taon eh, no? Bago pinanood. Hmm, hindi ko, hindi, ah, naka-recover ata ako pero hindi ko talaga pinapanood yung finals. Gets. Pero matagal ka rin naka-recover. Mm, nakalimutan ko na eh. Oo. Tagal na rin kasi. Tapos, right after nun, pagka-uwi, ah, may Sibol qualifier ata. Mm, at, kaso never ako nagsibol pa. Kasi Oo. underage pa ako nun. Oo, si Flick ang naglalaro. Ay, ah, tama. <laughs> Oo. Ah, Magpaani. No? Yun ang magaling magpaani. Ngayon paani. Oo. Flick. Tapos, uh, yun, hindi ka nakasama sa qualifier. Um, di pa rin. Yun, tapos biglang season 9. Yung season 9, maganda naman yung run kasi kayo yung unang tumalo sa Echo. Echo. Tapos yun, si, si Delar sinampal ni Coach. <laughs> Naalala ko ito kay, may ano eh, may nakwento sa akin si Coach Eb na parang, uh, ikaw na rin bahala kung magsabi kung totoo o hindi. Ano, parang <clears throat> ikaw daw mismo yung nagsabi na ano coach kasi nagkaroon ng change ng meta, nagka-patch 'di ba? So hindi mm. na magamit yung mga mm. hero mo, mga assassin mo, biglang mm. utility. Hirap, hirap na ipilit. oh, hirap na ipilit. Pero nananalo kayo noon kahit ano. Mm, oh, madalang, kaso, hirap. Mm, sa scrim din 'di ba hirap pag ano. Hirap ano, talaga. Ngayon, uh, parang ikaw mismo yung nagsabi daw na ano, uh, iba na lang maglaro kasi hindi bagay sa'yo, hindi mo, hindi mo pa naintindihan. Uh, ah, ayoko talaga nung tang tiyang ganun. Kung rin nun, mas gustuin ko mag-god lane nung time na yun. Kasi yes. kahit maano ko, ayoko talaga nung hero na dip, uh, asa sa kampe. Kunwari, asa uh, sa ano mo para magbuhat. Gets. Kasi sanay ako, ako yung nagbubuhat. Ganun. Gets. Kumbaga ikaw yung post one lagi. Yung time na yun. Mm-mm. So, ibig sabihin totoo yan yung kwento ni Coach. Mm, totoo yan. Ngayon, ang nangyari na na natalo sa RSG, nanalo sa next play, natalo sa RSG, then 0-3 against uh, Omega. 0-3 kami dalawang series. Ah, oo. Nakamba kasi kay sa RSG nun eh, no? Nakamba kami ng game 1. Ah, game 1. Oo. <clears throat> Pero sa totoo sin, dikit lahat, lahat ng game na yun, puro dikit yun eh. Oo. Sa RSG. Tama. Medyo lamang ako kay ano eh, kay Demon Card. Oo. Mga, uh, Yan ba yung nag- nag ba? kayo nun? nung time na yun, ang galing ni Light sobra. Sobrang galing ni Light nung time na yun. Gets. Atlas, no? Joe Atlas, Oo. ang galing niya magano. Bum- eh, na tayo pin eh, na yun, nung time na yun, season 9. Sa Light lang yung una ko nakita na ano. I mean, yung nag-isa nakita ko na magaling magbantay ng gold tsaka ng jungle Gets. tsaka ng mid. Pits. Yung nasa river lang naglalaro. Mm-mm. Gets, gets, gets. Tapos, um, uh, yun na yung nangyari. Natalo nga sa Omega. Um, dahil din, dahil din din sa meta, tsaka yun. Siyempre, siguro hindi pa nga uh, fully matured. Tapos, uh, ah, um, biglang nagkaroon na ng ano, ng malupit na exodus ng Onic. Ang mm. <laughs> nagkahiwa-hiwalay na. Uh. So madami nagtatanong nito um, kay choice mo ba talaga na mag-Indonesia ng time na yun? Mm, nung una, naisip, inopera nila ako, no? Sabi ko, ayoko kasi layo. <laughs> Hindi worth it. Oo. Then, kasama ko si Coach pero ayoko pa rin ng time na yun. Inopera nila ulit ako. Sabi ko, tinasan na konti, you know? Tapos, ayoko pa rin talaga nung pangatlong offer, ilang ano, one week ata yun bago sila mag-offer ulit. Tapos yun, napa, <laughs> napa, napaisip na lang ako. Oo. Napaisip ako, dalawang isip ako. Kung tanggapin ko hindi. Kasi bata ako nun eh. 16 Oo. lang ako nun ata. Tapos deep never pa ako nakapag ano, nakasakay ng aeroplano, nakapunta na ibang bansa. Nung game trick ano eh. Pero uh, yung, Ay, yung mean yung mag-stay. mag Oh, ah, mag Ayun eh, nga no. Napag-game trick na pala. Tatangas <laughs> din <laughs> Kalimutan mo lang, boss. Mm. Pero kumaga, uh, ah, na-feel mo siguro na hindi, ano ba, parang, eh, hindi siya ganun kadali para sa isang bata. Diba? Hindi, ay, nung time na talaga ayaw kasi parang mm. layo, nakakatakot. Yeah. <laughs> Ngayon, ano yung naging opinion ng magulang mo nun? Sabi sinabi? lang nila sa akin kung san kung kaya ko ba, kung, kung saan daw komportable, kung saan daw gusto ko. Mm. Yun. So ano yung nagpatanggap sa'yo nun? Ng offer? Pera talaga, pera. Ah. Mm. Parang ano, ang hirap tanggihan eh, no? Nung... Hindi ka talaga matanggan eh. Sa status ko nun, hindi ko talaga kaya tanggan. Oo. So nung nalaman mo na na ganun yung offer ng pangatlo, ano, Kabala ako. Magsasabi ka kung magkano yung offer na yun. Ayoko, ayoko. ayoko. Um, ano na ngayon yung naisip mo? Parang challenge, ganun. Pa challenge ba siya or parang panibago sa career mo? Alin? Parang ganun. Yun yung paglipad sa pag uh, pag-accept mm, ng challenge offer. tas ayun nakapanibago na gano rin nag bago rin in a good way in a good way yung career ko ganun. Okay. Kumbaga, parang daming opportunities opportunities na dumating eh. Mm-mm. Since nagano ako Indo. Gets. Hindi, I mean, di mo pa alam yun, di ba? Ah, For di sure, pa bago yun, di mo pa alam yun. Pero kasi parang, uh, nung tinanggap mo yun, at least nandun si Coach Shep, di ba? Na para tulungan ka. Ang naisip ko din time na yun, ah, gusto ko kalabanin din PH. Ah, I see. Gusto ko kalabanin PH. Tapos, mm, eh, Person gusto ko na ba ng PH? Kasi gusto ko ano eh. Hindi naman sa gusto ko matalo PH. Gusto ko kalaban PH kasi malakas yung PH. Malakas yung PH. Gusto mo kalaban sila Tapos, sa international. Tapos, ang gusto ko rin kakampi si Onic. Gusto ko rin kakampi Onic. Sa bagay kasi idol mo rin yun eh, no? sila Sans. Mm. No? Ah. Pinaka-idol ko sa lahat ng player of ano, all-time si Suns talaga. Suns. Ngayon, <clears throat> ayun, di ba? Na, na, pumunta ka na doon. Okay naman yung, uh, yung sahod, sabi mo nga. Tapos, Tsaka uh, gusto ko rin maging ano, ng tangsi kay Boy. <laughs> gusto ko maging tangsi kay Boy. May XP. Kumaga. Ma, ma experience, I mean. Oo, uh, ang galing ni Gabo yung time na yun eh. Alam mo na ikaw yung jungle nun? Oo. Uh, alam mo na si Sans uh, magpo-pospor? Ay, nung si Sans pospor, hindi ko alam. Akala ko mangyayari, palitan kami. Okay. O kaya, si Sans gold lane or gold lane ako, ganun. Mag-experiment. Sa bagay. Sa bagay. Then, naisip ko na nung una. Oo. Kasi wala talaga ni, ano, eh, may kumekanik mechanic siguro wala may kaya kay Sans eh. Kahit ako hindi ko kaya Sans mechanics. Talaga ba? Hindi ko kaya Sans mechanics. Kahit dun... Lamang lang ako kay Sans kasi masipag ako. Si Sans hindi masipag. I mean, hindi na siya tamad. I mean, talented siya sobra Oo. Kahit ano lang yun. Basta sobrang talented ni Sans. Gets, gets ko. Sabi nga ni Coach Yeb, isa daw sa mga makakonsider niyang genius. Etong genius si Sans. talaga si Sans sa laro. Oo. Para masabi ko talaga. <laughs> Kasi yung dami niyang, ano, yung eh, dami niyang moves na hindi mo makikita sa iba. Oo. Yung ganun. Siya lang nakaisip. Siya nakaisip. Tapos sobrang nung season 7, season 8, napakagaling niya mag-bait. Sa scrims niyo. Granger, Yison Shin, yung mga hero na walang dash, isa lang yung dash, tapos may gli. Kumbaga yung hero mo, pag ano, nakita ng, wala na, assassin, patay ka na. Oo. Sa Sans, napakagaling mag-bait, ganun. Kung mga di... mag-bait, kunwari. <laughs> Magaling mag-outplay. Oo, oh, galing mag-outplay nun, sobra. Tapos, galing niya rin mag-farm. ano ka siguro kaya sila nat- natatalo. Ma- ang papangit nung binibigay na hero kay Suns nung pag-playoffs. Gets. Kasi lagi sila number one tsaka number two sa ano eh, regular season. Tama. Natataka ako kasi nakakalaban namin lahat sa, um, sa Scream. Alam ko magkaiba yung Scream tsaka tournament, di ba? Mm. Magkaiba naman talaga eh. Pero ang layo kasi, ang layo nung gap ng, ng ibang team. nung ibang team sa Onyx. Kahit yes. talaga yun, di, talaga, alam ah, ko, kinakain namin eh. Lamang kami or lamang sila, pantay ganun. Yung onic, oh. yung onic, nung natutuwa na ako, ba, makaisa kami. Oo. Mga four games na yun. Tama. Makaisa ako, tuwan-tuwa na ako. Mabugbog si Sans, tuwan-tuwa na ako nun. Yes. Naalala ko nung season 8, ang ginagawa nyo, nakikipag best of 7 kayo sa ano? Sa RRQ ba? Talaga, RRQ. Tapos, kasi yung, kung diba? magkano kami sa best of 7 kami sa Onyx, pareho lang eh, 4-0 talaga 5-1 na 4-0 kami. Talo kayo? Na, talo kami. <laughs> Nakakapagod naman yung Onic. Ano, Oo. Kumbaga gag- gagamitan mo yung ano, lahat ng idea mo, Oo. hirap talunin. Oo. Main ano talaga nila sa akin, pa, dati pa si Sans. Gets, gets. Okay, so hindi ka na, ano, parang na, na excite ka na makalaban sila. Lalo na makakampi. Etong si Sans pala, sorry. Oo. Ah. At in a way, kalaban kasi katap ka, same Oo, ah, role mo nga. Ah. So, ibig sabihin, nag-experiment kayo muna. Kung Hindi. Hmm, yung... La, ano ako, diretso na akong ano yung eh, jungle. Hindi kami nag-experiment. diretso rin Alam ko post for si Sans. nag-experiment kami nun. Kaso wala na yung mga hero ni Sans. Yung Yisun Shin. yung oh, ganun. Oh, Nawala. gets. Oh, o, nagbago yung meta. nun. Hmm, tapos, nung bumabalik-balik si Yisun Shin, nagkaroon nata ng time na bumabalik yung Merxman. Pero hindi siya naging meta. Parang okay. bumalik lang siya na pwede mo laruin. Ayaw, yes. na ni Sans. Oo. Gusto niya na mag-support. Na, na, nakuhaan niya agad yung pag-pospor. Mm. Galing, no? Genius. Genius talaga kasi season 8, uh, ah, tatlong role niya laro niya. Oo oh, Jungler, gold, support. Mm-mm. Tapos, kapag nag-golden ka sa ako di ba, experiment tayo nun. Mm. kami ng season 8. Nakatapat ko si Sans. Hindi ko talaga kaya laning. Gets. Kahit di ako malakas sa laning, I mean, aminado kasi hindi talaga ako nagmama, ano, Oo. marksman nun. Kumbaga, marunong ako positioning sa ganun. pa. Sa clash. oh. timing sa fight. Pero ano, si Sanslat, Mula early. Kahit si support. eh, no? support. Tapos pag nung time na yun, din, pag di naglalaro si Sans, talo kami. I mean, Oo. talo sila. Ah, kasi napalitan nila eh, no? Ah, palitan nila yun. Mas, basta hirap kami pag ano, pag di, pag nagalaro si Sans. Yeah. Gets. So yun, ang um, ang siguro next question is paano mo sinolve yung language barrier nung time na yun? Na siguro na inspire lang ako kay Coach Cheb kasi nung una tam- tinatamad talaga ako. Siguro naisip ko lang ang aaralin ko about in game lang. Uh-oh. Sabi ko nun, aaralan ko about in game lang kasi para saan pa. Pwede mm-hmm. naman ako mag-English pag ano, kausap ko ng kausap-usap lang ganun. Oo. Tapos si Coach Sam kasi parang dami yan ng alam na word. Mm-hmm. Eh di na, no, parang naingkit ako. <laughs> Oo, naingkano. Oo. Ah, sa, ay, ako rin gusto ko rin ganito. Ganyan. Yes. Okay. Kumbaga, tinatun na talaga. Okay. Fast forward natin kasi, uh, yun nga, nag-Indonesia ka na. Tapos sikat ka kagad nun eh. Di ba? Hindi. Ay, hindi ba? Hated ba kayo nun? Ay, hindi nga. naman kami hated. Hindi lang sikat. Ang sikat nung si Dilar. Yung time na yun. Ah! Ay, hindi. Medyo hype lang kami pala. Medyo hype. Oh, medyo hype. Pero ala, ang top, nag-top 1 ba kayo ng regular season? Top 1 kami lagi. Lagi, oo, tama. Pero RRQ yung ano eh, no? Nakakatapat yun nun, Mm, mga time na yun. RRQ. Tapos yun sila Dilar. Oo nga, no? Tapos, ah, oo. Pero naging sikat ka na kasi na, alam ko, nag-stream ka na ba nun? Once ata lang. Uh, pero hindi ka pa sikat-sikat nun kasi mm. nga mm-hmm. si De La masikat uh. sikat nun. Kailan ka ba, nung season 8, ay season 11 ka naging sobrang yun talaga? Season sikat. 12. 12 na talaga? Oh, tumagal pa pala. I mean, season 10, season 11, nag-stream-stream ako nun. Okay na yung ano, views, ganun. Oo. Ang problema rin nun, di ako nagpo-post. Wala talaga akong ano, presence sa social media. Oo. Hanggang ngayon naman. <laughs> Hanggang, uh-huh. Pero mas mapost ako ngayon. Tapos medyo mm-hmm. mas active ako. Oo. Ganun. May editor ka na ba ngayon? Meron. na. Oo. Kailangan kasi yun eh. Tapos, um, ayun, nag-champion kayo nung season um, season 11, season 10. Tapos, after ng season 10, ano, M4. Yun. Ang, hindi rin yung magandang resulta. Kasi parang, di ba, nata- natalo niyo yung RRQ. Doon sa, talo sa, main sa, ah, sa yeah, yeah. playoffs. Uh-huh. Kayo yung champion. Tapos nung ano na, nung kayo na yung nagkatapat, mm. doon sa may, ano, mm. ano yun, natalo. Ano ba score niyo nun? Sila three kami sa Haranag Oh, tama. Ano ba nangyari nun? <laughs> Kung naalala mo pa. Na, pa, ano na kami, underperform na kami nun. Okay. Hindi naalala talaga. Bad day or talagang... Wala na talaga ata. Oo. Pero nakakatuwa sa inyo, parehas pa rin yung... Hindi kayo bago roster, tatlong season. Hindi. Ibig sabihin, may tiwala kayo sa isa't isa. Ganun. Mm. Kasi hindi naman kami nag-aaway. Tapos, ang maganda sa team, team ko ngayon, willing to learn palagi. That, oo. Mm. Lalo ka, Tapos, madalang yung sisihan. Parang wala nga eh. Sa almost two, two years namin magsasama, hindi ako nakaramdam ng sisi. Gets. At ikaw din, hindi ka rin naninisi, kumbaga. Hindi rin, hindi rin alam sisihan sa amin. Meron sa amin turuan. Tapos kahit wala, eh, walang galitan talaga eh. Okay. Na parang sobrang rare na hindi mo makikita sa lahat ng team. Mm-mm. Naging tropa mo na rin sila. Mm. Oo, oh, tagal na. Tagal na. K- kakross ko sa lahat, sobra. Okay. Nagtitripan mo din. Siyempre. <laughs> Lalo si Sans. <laughs> Oo. Pwede mo ba i-reveal ko ulit tawag mo kay Sans? Sans, tawag ko? Oo. <laughs> Pwede ba yun? tawag hindi. Okay ah, lang ata si Coach Shiv. Kaso ba magalit si Sans eh. Sans, <laughs> sorry Sans. Tawag ni Coach Ev. Ah, kay... sige, si Coach Ev na lang may tawag. Ah. Tawag ni Coach Ev. Uh-huh. Tawag ni Coach kay Sans Gorilla. <laughs> okay. No, oh, pero hindi na hindi sila nasasaktan din sa mga ganun. Hindi. Sans, Kasi bumabawi din sila, di ba? Bumabawi naman eh. Lahat uh, naman kami babawian. Anong pinakasar nila sa'yo? Basta. <laughs> okay. Oh, sige, sige, sige. Okay, okay. Yung mga ibang asara namin private. Okay, okay. So, private yung pinakasar sa'yo? Ah, meron. Merong hindi. Uh, <laughs> sige, sige, sige. Okay. Ngayon, um, yun yan. Nangyari sa M4, um, sadly. Pero ang nakakatawa kasi sa inyo is Um, ganyan, nag-stick kayo as 5. Tapos nag-champion ulit kayo. 4-0 naman this time sa Evos. Ito yung mga mm. time na, ito talaga yung masasabi kong wala talaga makakahawak sa Season 11, pinaka-dominating namin. Oo. Kasi direkta sa MSC, ganun din. Wala rin kayong tinalo. May talo ba kayo? Blacklist. Sa blacklist Two namin, games. tala ng two games. Pero lahat yun, ano, ah, malinis. Uh, Group mm. stage, walang talo um, sa Echo, walang talo. Tapos may isa pa kayong kinalaban, nakalimutan ko lang kung ano. Blacklist. Black, hindi, may, yung ah, bago oh, mag-Echo. Bago mag-Echo. <clears throat> burn Express ba? Or... Burn. Ay, hindi. Burn kalaban namin group stage. Ay, oo. Oh. oh, Tama ba? RSG ata? Hindi. Ano pa ba mga team? <clears throat> nalimutan ko na. Basta, basta yun. Uh, malinis. Wala, wala talaga talo. Sa blacklist lang na two games. Um, tapos, yung iconic na uh, yung Fanny, Fanny mo, Mm. kay Oheb. Meron all din, kay all. Kay all pala, sorry, sorry, sorry. Yung bottom mo yun eh. Tapos top ng blacklist. May, meron din talaga parang Bottom ko, okay. wala kang, nag, nagtago siya dun sa, ano ba, ano ba tawag niya dun? Ah, okay. Bot- gets. bot three ba pinaka, yun? pinakagilid na bush. Oo, bottery ba tawag niya dun? Hindi. <laughs> Basta, iba, basta iba, okay. basta yun, anong ah. ko yun, tanda ko. Instinct lang yun. Ano kasi yun eh, na, di ba naghanap ako ng timing? Oo. Nakita ko yung ano, nakita ko si Venus. Yung lakad niya, galing sa bush na yun. Gets. Palabas, I mean, papunta sa akin. Hindi ko siya mm. kita na galing sa bush, pero yung lakad niya, parang, parang, galing. sa bush. Tapos papunta siya sa akin, umikot-ikot siya. Sabi ko, eh, yung nabasa ko yung gameplay nila. Kasi Minotaur, hindi naman yun parang chew eh. Oo. Na magbubukas, magbubuka ng bush. Oo. Ganun laging may kasama yun, mentor. Eh, mm. Eh, naisip ko, sabi ko. May kasama tong isa. Uh-oh. One, one, o kaya. One, oh, one, hindi, eh, one, one, one, lang. One, mm. one lang. Wala siya ibang pwede kasama kasi yun, nabari, kailangan lagi sa mid ng time na yun. Tapos, ayun. Kaya The, lagi ko na, nakikita si Ol. Oo. Galing ka long bush nun, di ba? Tapos parang, mm. ano, nag, nag, naalala ko nun, alam kong nais, nag, naisip mo yun kasi nagstay ka dun sa long bush na mga 1 or 2 seconds. Para ka nag-isip, tapos bigla mong ano. Or Hindi, sa, ano, yun, sa maliit na bush yung katabi nung Kramer, nung kuto. Nung dalawa, yung, dal- yung namamatay tapos may anak. Yung may anak. Ah, tama, tama. Yun. Yung, may anak, yung, yung ano, mm. kuto. Or bite. O oh, Kramer, basta oh, ah, Kramer. Basta Nag, doon ka naghintay. Tapos meron pa doon, top mo na, ay, o, oh, top mo. Tapos pinatay mo rin siya malapit sa tore. Yung winol spam mo. Sino ba yung tayo ko? Si Aul din ata. Hindi ko maalala. Bot ko ata... Yun. Oo, oh, Hindi, ma- baliktad data ako. Baliktad. Yung kanina, tap ko yun. Oo, oh, tama. Tap, tap mo yun. yun. Oo. Oh, Tapos yung si Aul yung nasa ano, likod ng tower. Likod ng tower, eh. oo. Oo. Nakita ko sa si, ano eh, si Venus. Hintay ko muna siya mag-out nun. Mm-hmm. Hintay, ah, okay. hintay ko siya pumunta. Kasi yung recall naman... Five seconds. Hindi ah. Ay, yung, re- yung, yung pabalik. Mm, okay. Mm, yung pabalik. Okay. Gets. May ano naman eh, medyo matagal naman eh. Mm. Tapos si Venus, yung galon ni Venus nun, papunta ng mid. Gets. Papunta gets. ng turtle side. Ay, yung basta yung sa triangle na bush. Oo. Papunta siya doon. Tapos, sinintay ka muna umakali si Venus para yung space nila malayo. Gets. Para kahit andun si Venus, di siya makabackup. So, parang... <clears throat> Kasi alam naman, iba nirekoran yung 1-1 eh. Hindi, na, hindi mm. siya rush ang dash, kundi passive lang eh. Gets. At nalala ko, OP yung 1-1 nun, pero... Uh, well, di naman OP, pero priority nung time mm. na yun. Pero na, hindi nanalo sa inyo yung 1-1 eh, nalala ko. Pati kayo, nung nag-1-1 kayo. Mm. Okay. Um, and then, yun nga, nanalo. Tapos, uh, yun yata, yun, yun nga, yun yung talaga yung pinaka-dominant nyo. Doon ko masasabi na wala, ang hirap talo ng Oni. Kaya hindi ko rin masisi yung mga caster sa Indonesia <laughs> na sinabi nila, ano, PH era is over, na, um... Hindi, ano, ang, ano, ang logic kasi dun, hindi naman sa, <laughs> parang ba kasi magmuhang, ano eh, mayabang paggaling sa akin eh. Pero kasi nung time na yun, camera naman yung malakas eh. Mm. I mean, kasi champion kayo eh. Hindi, I mean kami lang yung nakatalo sa PH. Ah, gets. Kumbaga, gets, gets, parang gets. naging Indo, era, hindi naman, hindi ko masasabing may na Indo or uh-huh. malakas yung PH. Pero, yung time kasi na yun, yung Onyx lang naman yung ano, nakaka- nakakatalo sa PH team. Gets. Echo tsaka yun, black. Noong time na yun. Imagine mo, echo tas black. Okay. So, bago yan, ang mga malupit na pinakita mo nun, sa M4, yung Hayabusa, ganun, makakakwento mo pa ba <laughs> sa amin yung ano? Yung, nangyay, yung mindset mo nun. Kaya <laughs> natin ah. I-search natin. Ewan, kita mo ba? Mm, Uh, ano to? Um, Kyrie Hayabusa. Ano ba to? Reaction? <laughs> Pwede. Wala ano na yan eh. Di ko na, di ko na paano nabuhay dyan. Iba yan. Ito? Iba yan, di ba? Ah. Uh, Ay, buso. Oh. Sige, ito, ito na lang. Yan. Ba't may reaction si Zapno? Ni Zapno, may utang pa sa akin dalawang sapatos eh. Hindi <laughs> binibigay. <laughs> ito, ito, ito. Oh, ito. O, o kung pansinin yung reaction ni Zap, no? Sige. Yan tayo. Una, ba't ka bumalik dito? Ay, kasi nakita ni ano, ayun. Hindi, binibait ko na yung para sa nun, nung ano siya sa ano. Pinapatakal ko yung shadow ko. Oo. Para... Yeesh, yeesh. Basta Meron pa isa oh. E. Damn. Baka Kyrie yan. Pero hirap, hirap mag dito sa Eko eh. <laughs> Kaya nga. Ang galing nung ano, ni Benin at ni Sanji. Oo. Panalo ba kayo dito? Talo kami yan. 3-1. Oo. Tama. Pero ito, itong game na to panalo. After nun, binan pati Amon. <laughs> ano? Eh, pati Amon binan. Oo. Hindi ka na pinahawak ng assassin. Anong ano, paano mo, paano mo to ginawa? <laughs> Hindi na ako nag-isip niyan, coach eh ano lang yan eh. Instinct Inst- ka ay, na. ano lang yan eh. Oo, instinct na lang yan eh. Pero, pero paano yung comms niya nito? Ano yung sinabi mo na comms nito? Ito, lalo, lalo dito sa part na to. Kasi Ah. alam ko, tignan, tignan mo ah. Ay, ano tanda ko comms ko dyan. Ito, nung time na to, sabi ko, backup, kay, backup buhay pa ako, buhay pa ako. Ah, Eto, ayan. gama- eto, eto. gamati, gamati. Oo, ganun. basta backup, backup, ayan, backup, backup. Ah. Eto, nung time na to, backup, buhay pa ako. It's... Kaso medyo malayo lapo. Pero oh. baka pa rin. Okay oh. pa rin yung class dyan eh. <laughs> Tapos yun, dago ka dyan oh. Tapos na triple ka ba dito? Kita ko ni, San, ni Sanji dyan eh. Kita ka? Kita ko. Pero si Carl tsaka si Sanford na rin tatakbuhan. Oo. Oh, wala. No na, na-sandwich na rin eh. Wala naman siyang ibang mm. pupuntahan mm. eh. Okay. So yan. Tingnan natin. <clears throat> um, ano yung, eh, isa ba to sa mga favorite mo na ginawa mo? Ito? Oo. Mm, siguro. Anong, ah, sige, anong, anong mas mahirap? Itong Lancelot nung MSC? Hindi mahirap ginawa sa MSC. Ooh, sa'yo, hindi mahirap. <laughs> Ito ba yun? Hindi eh. Lancelot, MSC, Kyrie versus Echo. <laughs> Ito ba yun? Yan, yan, yan. Oo. Ay, hindi, hindi. Hindi pa yan. Hindi pa 'yan. Ganun, ganun. Ito, ito, ito, ito, ito, ito. Ito eh. Huh? Grabe si Benny. Oh, lock si Benny. Grabe. Lock si Benny dyan. Pero last din ni Chewe dyan eh. Oo nga. Lahat Ganda ng duel nila eh. Sampo kami. Oo. Oh, yan, ito. Hindi ba yan? Next ba? Next ba? Sige, hintayin natin. 17 minutes. Ayun oh. Talo kayo sa Lord ata nito yun. Alamin ako Lord yan. Oo. Ah. Lagi ako napapatay. Oh, utility, utility. Sino nag-call na mag-Lancelot ka dito? Hindi ko tandaan eh. Uh, pero confident kayo sa Lancelot nito? Mm, uh, confident. Confident. Dapat you confident. know, <laughs> sheesh, dinudge yung dami dinudge, oh. Uy, ginamit yung dito. Hindi pa to, ito ba yun? Hindi pa ata to eh. yun. Eh. Ito, yan. <clears throat> ah, ito. <laughs> yung malapit ano? ko lang na ginawa dito. Isa lang malapit kong ginawa dito eh. Ano? Ito, ayan, ayan lang. Sa bush. Ayan lang. Hindi. Yung malupit na ginawa ko lang dyan para sa akin, hindi hintas eh. Back mo, coach. Sige, back ko. Yung malupit ko lang ginawa dyan. Si Sanji kasi, ano pa yan eh. Lagi niya nintay yung ano ko, second skill ko, bago siya mag first, first skill. skill. Kaya ginawa ko, hindi ako nag-second skill doon. Ginawa ko nag-ulti ako. Kasi kung nag-second skill ako, patay ako. Oh. Hinintay niya lagi yung ano ko, second skill. Ayun, guys. Ito, hindi ko alam ba't binabasyawi dito eh. <laughs> ang inintay ni Yawi yung ano eh, second skill second ko eh. Skill, uh. Lumalayo siya. Hindi May niya, nabash kay Yawi dyan? Binabash Yawi na ko. Sabi ano daw. Binabash siya sa Indo. Mm. Sabi, binabash. Eh, tama na ginagawa ni Yawi. Oo. Ayos inintay niya, inintay ni Andon ni Yawi yung ano, mag-second skill. Second. Siyempre kasi... Kasi madadodge ko. Kung madadodge mo yung kagat, kumbaga. Ala, yung skill, skill ano ko na, second skill ko niyan, 3 seconds na lang ata, 4 seconds. <clears throat> or 5, ganun. Oo. 5 hmm. mga ganun, 4, 5, 6. Kyrie Lancelot versus Geek Pop. Ito yung ano. Not, not, ba't, ba't pinaman nun? Ano ta reaction video? Hindi, syempre. Gusto namin malaman yung ano mo eh. Uh, thought process mo eh. Ah. Ito. Ay, sakit nitong game. Ito, oh, ang hirap eh. na yan. You know, Hindi ako makano dyan. Kahit anong ano, pag pumapasok ako, hihil lang. Tapos ang kukunat pa. Oo. Wala akong magagawa dyan. Ang Swerte lang dyan, swerte. <laughs> Swerte daw. Ha? Swerte. And I mean... ano ba? Anong, ano Silent. swerte? Oo. Ayan. Ayun o. Oh, yung nag-emo. Binili mo yung emo. Si Pero ano- kasi, <laughs> si Baray kasi. si ano? Si Baray kasi nag-ulti. Naka ano pa ako eh. Ah, naka-winter. Naka-winter pa. ako. Mm-mm. <laughs> oh, si Balay pala. Eh eh, no? Nakamita pa ako. Ay, oga, ano. oga, timing. Tayo sana ako dun eh. Tapos si... si Pero ano na rin kasi yan, hindi na rin masisisi. Crush na yan eh. Oo. Ano na yan eh. Tapos parang sure na sila napatay ako. Apat sila ba naman eh. Oo. Oh. Sure na sila napatay Tsaka ako. Yung, pero kasi ang lapit ni Luke eh. Pero di mo na rin, yun nga, sabi ko nga, sa, tama ka nga, di mo naman ma, maiisip na yun eh. Hindi na maiisip. Tsaka inabangan ka eh? na, pati yung second skill ata ni Exborg, hindi yata din tumama eh. Mm. Lala na makikita yun. Tuloy-tuloy kasi yung crush nung time na yan. Oo nga eh. Tapos nakuha yung Lord. Tapos Gandang laban dito eh, no? Oo, talo kami yan eh. Pero talo kami yan eh. Hirap Oo. eh. Tsaka yung ano, yung, yung funny na dinurog mo yung... Pero all din kayo. Alin? Na-comeback. Finals. Ah, yung funny ako. Oo. Lakas mo nun eh. Puro taon nun, paano kami talo? <laughs> Si Baloy kasi. Si Baloy bumawi. Oo, oh, nakabawi. Dalawa yung nabate Alam niya. ko na yun eh. Alam ko na yun. Basta tara na yun eh. Bayaw pala sabihin. Ayaw sabihin. <laughs> Sige, huwag na. Sige, huwag Wag, sabihin. <laughs> pero alam mo nang gag... Basically, alam mo yung... <clears throat> Oh, sige, wag na nating explore. Basta, basta. Basta, bawal, basta. Bawal, Tropa si Baloy. <laughs> Oo, wag nating uh, reveal yan si Baloyski. Ano yung favorite mo na highlight mo? Sa lahat? Lahat. Mm, yung kaya sa busa siguro. Sa Echo. Kaya. Okay. Okay. Understandable. Ang ganda rin. Kasi tsaka, tsaka na-comeback niya yung game dahil dun eh. Mm. Yan. Kaya, kaya importante perfect, siya. Perfect uh, outplay para sa akin. Um, same. Okay, so paparating nun na MPL Season 12 um, para sa Indonesia. Ayan, sikat na sikat ka na lalo kasi dami mo ng highlights. Tapos, um, lahat ng tao, inaabangan na talaga kayo. Tapos, um, ang ganda rin naman ng group stage. Top 1 pa rin kayo, di ba? Saan po? Group stage, season 12. Uh, ah, mm, top 1 pa Top rin. pa rin. Um, tapos, ang nangyari, ito yata, ito ba yung, ano, season 12 ba yung masasabi mong pinakahirap kayo? Mm, season 12, pinakahirap kami. Mm. Kasi, wala nang ibang magagawa eh. I mean, wala nang ibang, parang wala nang ibang option. Noon, di ba nagkaroon ng ano, nung healer meta? Oo. Wala nang ibang wala nang ibang way para matalo yung meta, yung healer meta kundi healer meta rin. Gets. Yung mga catcher, mm-hmm. yung mga hirap na hirap talaga eh. Isang first kill na andyan na may yung it- uh, ah, bagong item, may lang hirap talaga. Gets, yung mga gets. healer. Matilda, Angela. So parang ano, um, dahil din sa meta kaya ako nahirapan. Mm. Oo. <clears throat> <clears throat> Inexpect mo ba na sila baloy yung ano? Makakalaban yun doon sa finals? No? Hindi eh. Sino pinaka, sinitingin mo nun? <clears throat> BTR, no? Mm, BTR, uh, ah, BTR ata, yung time na yun. Kasi, oh, ah, BTR. Mm. Kala, kala, kala namin ng BTR. Lakas din kasi ng BTR nun eh. Mm. Tsaka mm. ano, puro 0-2 yung sa baloy eh. Diba? Oh, may, may, may ano yun eh. May, Margie. <laughs> Lupit ni Marky. Eh. Lupit ni Marky. Eh. Noon nagawa tayo Marky kasi ang alam ko si Marky talaga noon time niyon, Ang unti ng ano, practice niya. Oo. Alam ko more practice si Kadera noon. Gulat ako sa sabi ko. Nung, sabi ko na na. Alam ko wala sila Marky, sila Baloy. Pero nung game 3 nung pinasok si Marky sa RQ ba yun? Oh, ah, RQ. Lahat GG na to. Sabi ko ganun. Lahat <laughs> GG na to. Talaga. Kasi si Marky, alam ko na si Marky. Pero kulang yung practice niya eh. It's... Una yung practice niya, parang si Yawi. Alam na natin malakas si Yawi. Pero nung pinasok sa game 3, nanalo siya after ng taro na kasi kulang ng practice. Mm. Ganun kay Marky. Sabi nun, taro na to. Oo. Eh, <laughs> nanalo. <clears throat> nanalo eh. galing din ni, ano, ni, ni Nanael. Oo. Ang ganda, ang galing ng mga retrain ni, ano, ni Nanael. Mm. Nung season 12, sino ang sa Indonesia, sino sa tingin mo yung kamatch mo sa level nun sa jungle? Jungle, si Ken. Ken, no? Super si Ken. Ken, super Ken. Kaya din siguro BTR yung naisip mong ano eh. Mm, galing ni Ken nun eh. Mas nagagalingan ako kay, kay Ken kaysa akin dahil no time na yun. Mm. And I think, uh, ano naman, uh, si Nail kasi, syempre, eh, yun ka, ka-org uh, mo yun eh, di ba? Mm. So, medyo kilala mo din siya, mm. ganun. Um, pero kasi si, si, si Ken kasi, ek, yung experience niya nandun na. Tsaka mechanics. Kung mechanics Grabe yung mechanics nun. Ay, kay Ken ako. Feeling ko, this season 13 siya pa rin yung katapat mo. Feeling ko. Tingin ko si Irad. Irad. Ayun nga pala. Irad, si Tas. Si Ken, di ko alam eh, kasi hindi ko siya nakikita ng galaro. <laughs> Oo. Hindi siya nakikita ng galaro. Gets. Wait, so, na- na-mention mo si Tas. Um, ang dami siyempre, kasi uh, ang daming fans ng Evos eh. So madami ring nagda-doubt kay Tas. Hindi ko alam Pero kasi sa akin, ako, hindi ko ma... Hindi ko alam ba't mandamay sabi sa akin. Ano daw ako eh. Like, pinakamagaling na sa mechanics. Ah, totoo naman. Hindi, oh, hindi. Kumbaga sa ano, mas marami, marami mas magaling sa akin, mechanics. Kunwari, sa, pan, sa paningin mechanics mo? ng hero. Kunwari, si Tas. Tas, si Ken, mas magaling sa akin yan magano eh. Funny. Si Tas mas, mm-hmm. si Tas mas magaling sa akin mag Oo, oh, idol Mag- man. Kasi naalala ko, na pag nagpa-funny ka, sinasabi, oy, taas di dito. Oo, oh, ah, <laughs> maganda. funny, funny, ling, mga ganun. Gets. Pero siguro na ano ako, nakakabawi lang ako sa ano. Hindi, utakan. hindi mechanics yung ano ko eh. Utakan ako eh. Oo. Utakan, tsaka patience. Utakan, tapos timing, <coughs> tsaka mechanics din naman. <laughs> Pero Oo. may marami mas magaling sa akin. Kunwari, pag patuling, may ano, patuloy na ng Si Tas, tingin ko mas maano sa kanya, mas patulin. Tas si Ken. Pero, uh, okay. Bobby siguro ako sa ano. Yan nga, decision making utakan. Sinong si, sige, um, sa in sa PH sino or sa kahit sa ibang region, sino mas <clears throat> sino sa sino masasabi mong kapantay mo o mas magaling sa iyo? Sa PH. Sa mechanics. Kung mechanics, kung pure mechanics lang si King Kong tsaka si Irad. Okay, interesting. Pero kung overall, si Kyle. So, kung overall, ah, overall si Kyle. Kyle ako. <clears throat> na feel mo, sino, sa between you and Wise, ano yung basa mo sa matchup nyo? Mm, Wise, si Wise kasi ano eh, hindi sa wala I mean ma, iba ano, yung way ano, iba yung, para, hindi iba para sa gameplay eh gets. Okay. Understand. Ang, Understand kung si, si Wes kasi parang na ano niya na eh. Nasa pick, na alam niya na yung ano, kung paano laruin yung jungle tank ganun. Gets. Kumbaga, yung mga ibang jungler, ga, siya yung gagayain. Okay. Pero mayroon naman may point kasi hindi naman siya nag-assassin eh. Oh, so parang kumbaga, hindi natin talaga makakompare, kumbaga. Hindi. I mean, <coughs> yung focus niya talaga sa tang jungle. Okay. Kaya, yung mga ibang jungler, sa, kung maglalaro ng tank, syempre gagayan si Wise. Kung okay. naglalaro pa siya. Mm-mm. Okay. Gets ko naman. Okay. Um, ngayon, again, nanalo kayo na season 12 dun sa, um, sa Geek Fam. Uh, 4-2. No, nagkakamali. At, bayan, papunta na kayo ng M5. Nung M5 ba, na-feel mo na kayo yung pinakamalakas ng time na yun? Mm, oo. Pero ang alam ang iniisip ko na rin ayoko maging kampante. Mm-mm. Kasi lahat ng lahat ng malakas. Yeah. Grabe yung lakas ng team lahat ng lahat nun kahit ano. Ganda ng M5 eh no. Parang yun yung mas pinaka ang nalugi lang yung mga malakas na hindi PH Indo sa ano sa yung haba ng tournament. Gets, gets, gets. Nalugi sila sa ano adaptation. Gets. Kasi eh, eh no? Tama ba? Oh, Term tama. Ko? Hindi hmm. sila nakadapt na matulin. Oo, kasi... Kasi ah, kung sa lab- labanan ng ano, pag-adapt, Pinoy tsaka Indo eh. Mm-mm. Pinoy talaga number one. Yes. Kasi 'di ba nga ano, parang kung ano yung mga strats na ginagawa mo noong day one, hindi pwedeng yun lang yung gagawin mo hanggang dulo. Kaya yung naisip ko yung ano eh, ano ba yung may tournament na malakas yung Mongolia? Ah, oh, yung memor. tinatalo nila yung Bren, pero Ah, oh, hindi tama, series. tama. Oo. naisip ko nun ano, malakas to pero pag yung tournament mahaba di, di, no, di na to kaya mag, ano, mm-hmm. mag-champion, ganun. Okay. Kasi ano eh, may gameplay sila na malakas sila, pero hindi <clears throat> marami yung, laro, yung gameplay nila. Gets. Kumbaga, may gameplay lang sila na yun yung laro nila, ganun. Mm-mm. Kasi e, eventually, malalaman mo kung anong ginagawa nila eh. So, mm. ma- ah, sila, tapos mm. ma- matatalo niya eventually. Um, siguro yung iconic nun kay yung ano, upper bracket finals. Yun yung gusto kong tanong sa inyo. Paano, paano, mo tin, paano nyo binawi yun? <laughs> Comeback yun eh. Uh, Game one sa upper bracket. Wala namin ano, wala namin way manara nun, kundi ano, asa na lang kay Kiboy. Picture shot call niya yun na parang, uy, Kiboy, ikaw na lang pag-asa, ganun. Hindi naman. Hindi naman. Nagagawa, hindi naman ganun shot call. Parang ginagawa na lang namin na ano, hindi naman yung, boy, kailangan mong ano, Kiboy, kailangan uh, mong ulihin to para manalo tayo. Parang, gumagawa. Kasi alam na namin eh. Mm-mm. Wala namin choice. Eh, wala namin ano para manalo. Ang choice It's... na lang, mawala niya yung Clint. Oo. Kasi pag napatay yung Clint nun, kaya nun namin makakuloy niya iba. It's... At nangyari nga, ang dapat mm, Kumbaga, parang gumawa na lang kami ng way. Kumbaga, yung timing, niyan na namin sa timing. It's... Nung finals, uh, ayun, napag-usapan naman natin nung, nung start ng video. So, hindi na natin kailangan expound yan. Gusto ko na lang tanongin siguro ano yung ano, favorite game mo at bakit? ng Favorite game? <coughs> Di ko alam eh. Wala eh. Wala, wala akong <laughs> Okay lang. Um, pwede mo rin... Nightmare, uh, nightmare yun. Nightmare. <laughs> Nightmare sa akin. Ang daming... Uh, ayun nga, ma, yung... Ewan ko, ikaw bahala kung sasagutin mo to. Pwede naman natin cut or wag na nating uh, sagutin. Isa sa mo- most asked question kay, yung sa back siya, last game. Mm. Yung nag-check. Mm um, truthfully para sa akin, hindi siya totally error. Alam mo hindi, hindi siya hmm. error para sa akin kasi wala namang ibang magche check para sa inyo eh. Mm. Anong, ano, uh, nabasa mo na yung mga comments na ganun sa'yo? Mm, oo, oh, syempre. Oo. Anong masasabi mo dun sa part na yun? Nung time kasi na yun, kung aasa kami, kung aasa kami sa third Fight, wala kaming palag kasi yung gold, gold gap napakalayo na. Okay. Kumbaga, yung way na nandun para manalo nung time na yun, nung way na nandun, mapatay namin yung Brody. Gets. Tapos, tinry ko mag ano, open ng bush nun. Mm-mm. Pero mali yung pag-open ng bush ko eh. Da pinipake okay. ko muna eh, kasi may edit. Mali yung, pick, yung ano ko. Pero yung mindset ko na lang doon, alam, din, di na namin kaya ipanarap sa Lord Fight to. Pag nag-Lord Fight kami sa Bren, gagawin na rin ng Bren nun, ikakait kami. Oo. I-reset-reset yung Lord hanggang malaw kami. Mm. Tapos pag low kami, papatay nila kamay o kaya reset yung Lord tapos papatayin kamay ganun. Mm. Ilo-Lord. Oh, sa, mm. Kasi hindi, gets. hindi, hindi, hindi yun mag eh, 50-50. Ganun mm. kalaking gold gap. Hindi magpi-50-50 yun. Gets. Ang way na lang manalo doon. <clears throat> Makahula. Eh, ma- mga. mapatay namin yung Brody o kaya aasami uh, sa defend. 5v5 ah, defend. Okay. No, kaso ang problema sa 5v5 defend, hindi alam makakapatay sa Brody. Oo. Kahit mo rin namin ni Boots, kahit tsaka ako, alam mga kabakap na iba. Mm-mm. Okay. Okay. So, wait. Y- yun, ano, kumbaga dun sa, yung nangyari dun, dun sa pag-check ng Bush, anong, ano na lang yung judgment mo nun? Error ba yun o hindi? Mm, tingin ko ano yun eh. Sa akin, desperate move na yun eh. Gets. Ayun. Desperate Tama. move ko na yun eh. Agree ako doon. Kasi nga, parang desperate move siya in a way na parang tinatry mo na lang isolve yung para problema. Oo. Kasi parang kung hindi mo, gawin mo yan o hindi, talo pa rin kayo. Parang ganun. Mm, oo. Parang Kumbaga, kung makipag-lord, kung makipag-lord dance talaga kami nun, login login kami. Oo. Ang alam, ang kontanda ko, 10k yata yung lamang ng Brendan or 11k. Okay. Hindi ko sure. Check pa di ba? Check. Check, sige, tingnan natin. Okay ka lang pa para. Ay, wag tanga. Hindi, basta lamang yung ano nun. Lamang, sige na, check natin. Okay, Puta. <laughs> Yun yan. Ito na, laban na. Saan sa puso? Saan <laughs> sa puso, putang. Naisip ko pa lang. Uh, sige, ako na lang mag-subscribe. I-pass forward mo na lang, coach. And get na. Tangina! Woo! Sakit! Sakit, Gwenchan. Pass forward mo na lang, coach. Ay, sorry. Putang ina. Seven. 7K. Eh, Hindi. uh, ayun, 7K pala. Seven. 11, 10K tuloy. Ayun. Laki na namang, ayun, 8K. 7K to 8K Oo. na lamang. Wala na, kung makipag-lord dance kami. Mm-mm. Ang hirap. ah, Pero na, ano hirap. naman, kumbaga may nagpa-planning pa rin naman kayo ng mga time na to. Hindi na masyado kasi wala na kami maisip na butas. Oo. Hindi na kami makalap ng butas. <coughs> Gets. Kaya masabi talaga desperate move na. Mm-mm. Oo. Ewan ko kung uh, anong opinion mo dito. Pero ang dami kasi yung sabi yung ano, hindi daw magandang hero. Pero kasi kahit naman ako, yung Eve, nagandahan ako dito sa Eve eh. Dito sa lineup ng Bren. Yung Khalid lang talaga ang uh, ah, bosset. Di, masabi Pero, ko lang well-prepared. Sobrang prepared ng Bren. Okay. May masabi ko talaga. Sa drop. Gets. Pero... I mean, overall pala. Hindi na oh. sa drop. Masasabi mo na from, kasi syempre, hindi naman, imposible naman na wala kayong opinion about dun sa draft nito habang nangyayari in draft. Pero winnable to sa, sa, sa point Lahat of view. kami mag-agree. Okay. Lahat kami mag-agree sa Eve. Yeah. Gana naman. <sighs> It is what it is. Kalimutan na natin yan. <laughs> Alisin mo na ako. <laughs> Ah, sige, sorry, sorry, sorry. sorry. sorry <laughs> okay. puso, tangin na. Um, yeah, um, siguro, yun, message na lang dun, ano, sa mga fights. Hindi pa tayo tapos guys. Ha? Ah. Wag, uh, meron pa tayo mga community questions. Kaya mo pa ba? Kaya, Kaya pa yan. Kaya pa. Di Okay. Um, meron ka bang mensahe overall dun sa mga sa, sa mga Sonics, yan, sa mga solid fans nyo? Kasi, uh, English ah, ba o Tagalog? Ay, ikaw. English na lang, no? Pwede. Ayun, sabi mo dun. Hello guys. Hello Sonic. Thank you so much for supporting me and Onic. And, uh, yeah, eh. yeah, I really, really appreciate you guys and Just continue supporting us and we will try our best to not let you down in our upcoming tournaments. Don't get tired on supporting us, guys. Thank you so much. Yo. Hmm. Very good. Um, punta, bago tayo pumunta sa community questions, isa rin naman to sa mga most asked na uh, ano. Um, sino yung ano mo, parang uh, all-star team mo na gusto mong makalaro pa? Mm. Ganun. Kanina nasagot ko na yan eh. Kung hindi ko hmm. isama hmm. Ano Monica. Sige. Pero kasama ko. Sige, sige. Sige, sagot ko kanina sa ano ko eh. Sa ah, sa life. ibang... Ah, uh, sige. Okay. Explain, Edward. Okay. Godlane, Kelra. Okay. Tank, Yawi. Support, Pew. Jungle hmm. ako. Bakit si Yawi? Tatanungin ko naman lahat ah. Tatanungin ko lahat. Pero kasi, uh, sabi kasi narinig ko sa iba, may mga sabi si Yawi malakas pag may Benny. Kaso di, di ako naniniwala dun eh. Mm-mm. Kasi nakas, nakas, ay, basta nakaskag mo si Yawi ng hindi si okay. Benny yung goal niya. Tapos, sobrang aggressive ng team. Dahil, tingin ko dahil sa kanya. Nung nadagdag si Yawi, sobrang aggressive. Okay. So, gusto sobrang, mo yung playstyle yes, niya? Oh, sobrang laking factor ni Yawi. Okay. Uh, Kelra, bad si Kelra? Kelra. Uh, malas laning, position, tapos map awareness niya sobrang ang lupit. Okay. Parang, uh, ah, map awareness ni Galra. Galra. Few. Pew. Hindi ko alam yung laro ni Pew, pero alam, ang alam ko lang matarino si Pew eh. Mm-hmm. Matarino siya sa mag- maglaro. Hindi siya ma-mechanics eh, masabi ko hindi siya ma-mechanics. Mm-hmm. Pero na pa yung lupit, niya, lupit na mechanics niya. Mga oh. Imo Winter, lahat-lahat. Pero yung, kumbaga yung highlights sa, ano niya, sa gameplay, para sa akin hindi yung mechanics. Kumbaga paano siya hindi ko masabi kung macro kasi galing yung macro niya, magaling yung micro. Mm. Basta gets niya yung basta, game. Basta matalino si CPU. <laughs> Oo. Yan. Naintindihan niya yung ML Tapos, ng sobra, sobra. tingin ko ano siya, hindi niya kailangan nung... Tingin ko kaya niya fumit sa ano, kahit anong team. Ah, gets. Yan. Gets. Ang okay. ano naman, makapag ano eh, tingin ko para sa akin. Importante lang maging magkakonnect kami eh. Si Awit. Eh, yeah. yung tank support. Okay. Si Edward, feeling ko, no need to explain. Kasi, oh, para uh, sa ah. akin, si Edward pinakompletong experience. Eh. Mm, para sa akin. Mm. Yun. Tapos, kaya syempre... Kasi, kaya kasi maglaro yun eh. Uh-oh. Ah. alam ko yung mga gusto niya din. Oo. Nakalaro mo ah, na rin before, tapos uh, bataan pa, tapos mm, close pa kayo. Nakikaw din, ganun. Mm. Okay. Sino ang GOAT ni Kyrie? Carl Talaga. Pero ngayon, dagdagan eh. Pew. si Pew. Si, oh, si Pew. Taka, Pio tsaka Carl ako eh. Oo. Pero on talaga dati pa talaga Carl na ako. Carl Kahit nung hindi pa siya nakakuha ng dalawang championship. Oo. dalawang oh. birds. Okay. <clears throat> Mabilis na mga sagot mula kay uh, ah, Mr. Kyrie. Okay. Punta tayo sa mga ano uh, community questions yeah. na mga ano. Hindi ko lang uh, hindi, hindi namin guys, so sobrang dami ng mga questions and sobrang thankful ako diyan na ginawa na nag-reply kayo diyan. Uh, pero ito, tingnan na, um, hindi lahat ay kaya nating sagutin. Alright. So, ito ba, kinoconsider mo ba daw na mag-reunite sa Bataan Boys someday? Mga SEA Games, ganun. Pwede. Naisip ko na yun. Naisip ko na eh. Pero hindi ko pa sure ngayon kung matutuloy o kailan. Pero na-consider ko na. Oo. Okay. <clears throat> pero yung SEA Games, like, uh, kasi ang, uh, ito kasi guys, hindi naman uh, mahirap kasi na maging parte ng SEA Games ng na gusto mo lang is individually. Kailangan talaga may kalaro ka na team kasi may qualifiers hmm. yan, mm. 'di ba? Tsaka okay. ang ano kasi meron sa SEA Games noon no last time that maglalaro ako sa Pinas. Magano matagal naman ito pwede sabihin. Hmm. Lalaro dapat ako sa blacklist. Ah, for SEA talaga. Games. Nung wala yung BYs, laro dapat ako sa nila. Qualifiers. Kaso, bangga ata sa ano namin practice para sa MPL. Gets. Interesting yun ah. Interesting scoop. What could have been? could have been. Uy, ano yung signature at favorite perfume mo? signature? Joe Malone ko ata kasi ilang taon ko ginamit yun eh. Two okay. years ata ko ginamit yun. Yung favorite shift. ko ngayon yung ano. Yung ano ba yung papa So, Savage ba? Hindi. Hindi, hindi. Eros? Eh, hindi. Eros, Eros, Eros. Ah. Versace Eros. Uh, uh, yan yung kinuha sa ni Coach Eb. Ah. <laughs> jo- signature niya yung jo- Alam mo, ang dami nagtatanong ng ano, mga hygiene na what kay Kyrie. Ito, sagutin mo na. Ano daw ang skincare routine mo? ano? <laughs> tubig, tubig ng, ng ano, ng bigas. Seryoso ba yan? <laughs> Hindi. Ano skincare routine? Ha? Skincare routine mo. Wala kung ano-ano ko eh. Hindi naman ako ano eh, Hindi naman ako sobrang 15 eh. Pag na-stress ako, nitigaw ako eh. Eh, bata ka pa kasi. Hmm. Ano lang. Iwas stress. Iwas stress ang skin iwas routine. Iwas stress talaga number one. Yan. Okay. Gets nyo na. Para pumogi, iwas stress. Yan. Kaya pala Kasi dita, pag walang tournament, mainis ako eh. No. Pag may tournament, sakto lang. Kaya pala di ako nagiging pogi. <laughs> okay. Merong, um, may nagtatanong, ayan, sa, sa love life. Di na, di na itatatangnoin kung single ka o hindi. Kung nabala sumagot niyan. Single. Ah, single. Okay, eto. Eto ang tanong, Kai. Eto, gusto kong sagutin mo to. Anong klasing babae ang magpapa-in love kay Kyrie? Ano ba? Personality o ano? Ikaw, lahat. Personality, kahit appearances, ganun. Ikaw, tanongin mo muna ako. Kung Kunwari, personality. O, sige, sige. O, sige. So, personal... Uh, ah, muna natin physical appearance. Physical. Sige. Anong preference ni Kyrie? Ta. <laughs> physical appearance. Magyan yung mukha mo. Natatawa ko po. Siyempre. Nag-loading na yung ano. Ha? Coach. Naglo naglawata. Oh, okay. Hindi, hindi. Hindi ba? Ayan, ayan. Ah... Uh, <laughs> Ano? Ano? Person, ay, appearance. Appearance. Bakit wag kang wag kang kumiti ah, ng ganyan? Totoo ako kasi. Ah, sige. Ano ba? Ah... Uh, di ko alam eh. Ano Kaya siguro? Yan. Kaya mo yan. Mm, mas maliit sa akin. Okay. Mababok. Ano ba height mo? 5'9". 5'9", 5'10", ganun. Okay. Okay. Mababok. Okay, mm. okay, okay. Hindi ko alam. Basta hindi mabaho eh. <laughs> Malinis. Hygienic. Ay, uh, hygienic. Ah, sige. Gets. Basta marinis sa katawan eh. Okay, okay na ako. Mas, gusto mo ba yung mga maputi? Ganyan. okay din. Okay din. Pero hindi masyado sa... Hindi ako doon nagbabas okay. babas eh. Mahilig ka sa chinita. <laughs> hindi! Ano, paano oh. ba yung chinita? Ano ba nun? Paano... Masingkit, ganun. Ah. Oh. Okay. Hindi kasi ganun, sikat yun sa Pinas. Ah. Yung mga Pilipino, gusto nyo na mga chinita. Oo. Oh. Pwede rin, pwede. Pwede rin. O, oh, sige. Hindi, kumbaga, ano ba? Western na itsura o chinita na itsura? Asian, Asian. Asian. Asian. Oh, Basta man. Asian. Okay. Magkatumata ako, coach. Wala, wala. Gusto ko lang malaman. Gusto ko lang malaman. Okay. Punta tayo sa, ano, personality. Oh, sige. Personality, mabait, magalang. Parang scout yun ah. Girl scout. May kasi <laughs> girl, so girl scout. mabait, magalang. <clears throat> um, O sige, ganito na lang. Ano mas gusto mo? Makulit o o tahimik? mm, pareho eh. Kahit ano. Sa di ah, Kahit, kahit ano andan, kahit andan sa dalawa. Ah, sige. Okay, okay. Um, Des, ay, makulit, makulit. Sige, makulit. mas gusto mo ba yung ah, clingy o parang di ka masyadong Hindi ko alam eh. Siyempre, ano, clingy kung ano, kumpara mo sa hindi pinapansin. Okay, okay, okay. Good. Ano, tapos, <clears throat> di, di ko kasi masyado iniisip eh. Pero dati lang. kasi, mas nakatrack ako sa ano, pag, pag hindi patay na patay sa akin, ganun. Ooh! Hindi, I mean, di ako gaya ba nga? Baka sabi gaya oh, ba? Oh, gets ko yun, gets ko Kumbaga, gets ko yun. Kumbaga, kunwari, magkakagusto sa akin, hindi yung ano, yung oh. Ah, gets mo yung parang obsessed. Gets. Ganun. Okay, okay. Gusto mo ikaw yung patay na patay sa akin? Hindi rin. Ay, hindi rin. Hindi rin. Normal lang. Normal lang. Okay, okay, okay, okay. Gusto mo ba yung ano, um, BC sa, yung parang career, mahilig sa career, ganun? O ano gusto mo, yung chill na tao, ganun? Kung para sa future career eh. Career, career okay. Gets. Ah, okay, okay. Mga talents. Balance. Mga talents. Anong gusto mong ano? Hindi ko alam. Ba- Kasi alam akong talent eh. Talent ko maglaro eh. Talent Nagigitara ka nga eh. Hindi, di pa marunong. Sakto lang. Okay. Mahilig ka ba sa magaling kumanta? Hindi masyado, pero bonus point siguro. Pero hindi ako nagbabase doon. Okay. Kung papapiliin ka, parehas silang maganda. Yung isa at sumasayaw, yung isa kumakanta. Sino pipiliin mo doon? Kumanta siguro. Okay, okay, okay, okay. Kasi hindi ako magaling, hindi ako marunong kumanta eh. Oh. Okay. okay. Gusto mo nag e-sports? Nag-ML ganun? E-sports o oh, mm. sports? E-sports, e-sports. Gusto mo yung parang Mm, nag-ML, pwede. yung kilala ka, Bonus ganun. points. Bonus. Bonus. Hindi kasi ako, ah, <clears throat> may mga tao, kay, kunwari ako, ayoko ng esports. Kung sakali mm. lang na Paano ba naglalaro ba na, nag-game? Naglalaro? Yung yung uh, bonus points ko naglalaro pero hmm. ayoko na parte ng esports ah. kumbaga. Kumbaga hindi siya esports ah. community. Okay. Yun yung trip ko. Sa akin hindi naman masyadong nagma water basta Uh-oh. ayoko nung hindi ako nang judge siya. Oo. no, judge pero ayoko nung papansin. Yeah. Ganun. Okay, okay, okay. Preference lang. Alright, ayun. <laughs> Maganda. Maganda. Pero okay lang sa'yo kung sakaling nag-ML pa rin, ganun, Okay party pa rin. pwede. Ah, Okay, okay. Pre, mag- maglalaro kami sa ano, pareho ganun. Okay, okay. <laughs> Ba't ka ganyan ngumiti? Wala, wala. na ano meron. Masaya lang ako, masaya lang ako na na nalalaman. yan. At feeling ko masaya yung mga viewers natin na nalalaman yan. Okay. Ba't masaya? Um, ano meron? Ano tong Kapan, Trakir, Kali, Burnout, playing Mobile Legend? Nag, nag, burnout. Ah, ka, ah, kaya ramdam rin na Burnout. Uh-oh. Siguro M5. Kasi sobrang pagod ko talaga na M5. Kumbaga, mm. lagi talaga ako naglalaro. Hanggang sa ano, pinagbawalan na ako ni Kucheb. Oh? Bakit? Kasi sobrang naglalaro, sobrang akong mag-isip na parang overting na ako ganun, kakalaro. Ayun ko na narinig yan ha. Ah. Pero nagbe-make sense naman. Hindi naman pwedeng super duper grind mm. ka talaga. Kailangan mo rin ng pahinga eh. Paano ka daw natuto magbaha sa Indonesia? Nag-aral. <laughs> Ganun lang. Nag-ano ba kayo? Nag-tutor ba kayo? Hindi mm, masyado. Medyo lang. Nung Medyo tutor. lang. Saglit lang. Masasabi mo bang madaling matutunan ang ano? Hindi mm, madali. Pero mas madali siya sa ano. Okay. Sa, ibang language. Alright. Ayun, nasagot mo na yung skincare. Oh, eto. Actually, um, shoutouts to Leo. Isa sa mga nagtanong. Um, at marami rin naman mga tao nagtanong nito. <clears throat> ano ang magpapabalik kay Kyrie sa Pinas? Tama, MPLPH, kumaga. Kung, ano ba? To be honest, siguro ano, kung yung MLB sa Pinas, parang in, yung katulad sa Indo na. Kasi medyo na ano ko eh. Nakukulangan ako sa ano. Naawa ako sa mga player dito eh, sa mga naririnig ko kanto nila. Gets. Ganun. Parang deserve na, deserve na rin ng <coughs> mas better, ganun. Yeah. Kasi sobrang lakas ng mga player na Pinas eh. Gets. Sa Indonesia kasi guys, ang iba yung uh, pagmamahal ng tao number one. Na mga Hindi ng tao eh, nung ML mismo. Eh, nung, Yun nga. Oo. So, di ba, maganda na yung pagmamahal ito. nung, nung mga tao. Mm. Kasi sobrang passionate na siya. Tapos, kasabay pa nun yung um, pag-aalaga ng organizations. Mm. So, kumari, uh, ah, Onyx, di ba? Iba yung pag-aalaga uh, ng Onyx sa mga players nila. Iba pa yung ginagawa nung uh, Munton mismo. Hindi, mm. Di, ewan ko Munton mismo yun eh, pero more of MPL. Sa, Mas MPL. MPL Indo. Ayun, sa MPL Indo. Tapos, ano, yung pagmamahal din ng tao sa mga content na ginagawa ng Indonesia kumpara sa Pilipinas, hindi rin, iba talaga doon eh, yung treatment nila sa, yung pinapanood talaga kayo, kumbaga. Kung nga, hindi ka nga makalakad doon eh. Sa ano. Mm, hindi. Ganun, mal- alam ko mal- maganda rin part ng Philippines. Okay. Mga Pinoy. <clears throat> Yun lang talagang treatment. Yun, na- yung ano na siguro, yung, yung, ayun nga, yung sin MLBBC na. Ah, yun ang magpapabalik po kay Kyrie. So, yun ang ano. Tsaka marami na manas na jungland <laughs> kahit di na bumalik mananalo naman Pinas. Sheesh! Grabe ka naman doon, boss. So, so more on yun. Hindi about the teammates, hindi about the hindi. money, ganun. Money rin. Oo. Siyempre mga guys, hindi nyo alam, mahal na tong si Kyrie ngayon. Hindi ah. <laughs> okay. Ooh. How do you personally deal with criticism and setbacks? And what steps do you take to bounce back and improve? Grabe. Mm, hindi mm, ako masyado nag-ano, eh. hindi ako masyado nagpapapekto kasi dati, na ano, <clears throat> parang, dati ma, ano, mapagpatalo sa mga basher eh, ganun. Uh-huh. Parang, nagagalit talaga ako ganun. Hindi ko naman oh. Hmm. nire-replyan, pero hmm. nagagalit ako. Tapos parang, minumura ko sa isip ko ganun. So, pero, nagkaroon sa time, parang, may in- in-stock akong hater, ganun. Tapos, uh, mm, nakakawa, ganun. Kumbaga parang, pag may nag-hate sa akin ngayon, isip ko na lang, na, <clears throat> wag ko na lang patulan kasi, baka, isa lang, kunwari, sa pagbabash sa akin, may nakakuha silang kasayahan, ganun. Oo. Kumbaga, kunwari, malungkot yung buhay nila. Tapos, doon na lang sila parang, nakakaano. Okay. Gets mo? <laughs> gets, gets. Doon na, yun na lang yung way nila para... Oo, uh, entertain, ganun. Entertain. Kainaan ka na lang. So, ano ginagawa mo? Ngayon, hindi mo na lang sila pinapansin. Hindi ko pinapansin. Ganun, ganun lang kasimple. Mm. Okay. <clears throat> Pero ikaw, paano, paano ka, paano mo na lalagpasan yun. Siyempre, may naiisip ko eh pag gabi. Ako, pag malungkot ako, <clears throat> sa lahat ng problema ko, hindi ako makatulog eh. So, ang ginagawa ko, hindi rin na makapaglaro. So, minsan, ang ginagawa ko, nagigitara na lang, in-express ko na lang sarili ko sa music, ganun. Mm. Kasi hindi, hindi ko kayang maglaro eh. So, parang, yun, usually, nagigitara, nagdadrams mm. ako, ganyan. Meron ka bang ganun? Siguro, ano lang, kung mapagkwentuhan lang ako sa kaibigan, ganun naghahanap ka lang ng ng uh, uh, libangan, so, libangan, libangan. libangan. Sinong usually nakakausap mo about yan? Sino yung mga na bonding mo about din? Onic PH, ganun sila ko, Cheb. Uh-oh. Ganun. Onic, dating Onic PH. Okay. Tsaka yung mga ka-team ko rin. Yung mga team ko rin. Okay. I see. Ano daw ang comfort food mo? <laughs> comfort food? Mm. Wala naman lungkot ka ano ah, na yung pagpapasaya uh, Matamis. kahit anong matamis. Uh, favorite? Ano favorite mo? Kasi baka padala Ice cream. Ah, hindi. Huwag na pala. Huwag na padalan. Okay lang. Uh-huh. Wala pala akong favorite. <laughs> okay. Um, ayun, sagot mo na yung... Tanong ni J-Lord at ni Mark Christian, saan ka daw ba nagpapagupit ng ganyang muka? Lakas ng tawa. Ay. Gulo-gulo na nga yung buko. Wala pa kang tulog, guys. Oo, <laughs> oh, legit. Two hours pa lang tulog Two hours ni Kylie. tulog ko. Gumising ako 7, ay, 7 a.m. 5 a.m. ako tulog. Gising 7 a.m. Anong oras na ngayon? 10.40. Wala pa kang tulog. oh, grabe. Okay. So medyo papasadaan na lang natin to para makapagpahinga na si Mr. Kylie. Mag 11 p.m. na, guys. Top 5 players na non-PH players. Top 5. Number 1. Ano, lahat. Any role. Lahat to, lahat to. Any role. Any or mm. lahat ng role. Any role, any role. Sans, number one, Sans. Mm, number two, pag non-PH kasi, porong-poro nasa Indo lahat eh. Okay lang yun. Okay lang number yun. Number one, Sans. Number two, Ken? Hindi. Mm. Albert. Hindi, hindi ko number 2 si Albert. Number 2, Keyboy. Oh, okay, okay. Number 3. Ang hirap. Okay lang yan. Si Baloy, joke. Puro onik ata lahat na onik. Number 3, Chewe. 4-5, Boots, Albert. Okay. Yun, onik din lahat. Understandable. Understandable. Kasi alam ko, man, alam ko paano sila mag-isip eh. Okay. Yung iba, di ko alam eh. Sige. Understandable. Understandable. Um, grabe naman to. Ilang oras, uh, wag na yan, wag na yan, malungkot yung kanta yan. Um. Ooh. Kailan mo daw na-realize na magaling ka? Hindi ko alam eh. Lagi ko lang gusto maging mas magaling eh. Hmm. Paano gumaling mag-retry? Hindi ko alam. <laughs> tsambahan lang yung tsambahan. Diyos ko. Wala akong, wala mo lang ano, para confidence, ano lang, ganyan. Confident. Aralin ko, dapat kabisado mo numbers. Confident ka, eh. tapos doon magaling ka magmat. Nagmamat ka pa rin? Ngayon, hindi na. Natamad na ako kasi... By feeling na lang. Ang lakas ng mga ano ngayon mag-retry. Yung, yung mga walang animation. Mga maduduga. Kunwari, oh. Ah. Fredrin. Yung Anong per skill retry nun, walang diba? animation eh. Tama, Diretso, tama. ano, first skill retry lang eh. Yun, tama pala ginagawa ko. Di yes. katulad ng mga Balmond. Yung Balmond, di ba yung na may animation? Uh, mga timingan ng kalaban. Yung Predrin, yung mga Predrin. Ngayon, second skill ng mo walang animation eh. Oo. Sakit pa. Sakit pa nung second niya mismo. Mm. Malakas talaga yung damage. Sino pa ba? Kaya tsambahan talaga. Okay. Sa sobrang dami ng hero ngayon. Alright. Um, kung maglalaro ka daw sa isang PH team ngayon, anong PH team yun? Onik. Onik pa rin. Onik. Grabe ka naman. <clears throat> um, ayun, at, uh, ayun, ah, uh, ewan ko, na, nasagot mo yata to kanina, pero ano yung thought process mo nung nagkapalit nga yung VY sa blacklist, ikaw naman sa Onik? Nasagot ko na eh. Oh, wala ka, hindi mo siya inisip. Hindi, no, ah, hindi ko inisip eh, kasi hmm. hindi ako yung nag-decide. Okay. Pero gusto ko, pero hindi ako nag-decide. Okay. Mm. Oh, ano daw pakiramdam mo nung um, sa, sa, sa Indo fans, ayan, ano yung masasabi mo sa kanila? <clears throat> At ano yung difference nila sa PH fans kumaga? Mm, pareho lang. Pareho lang ang grateful sa mga kahit saan pang fans yan. Kahit PH, Indo, Cambodia, Malaysia, Singapore. Kahit saan. Alright. Grateful ako sa lahat ng fans. mm Solid sila lahat talaga mm. pag yung fans kumaga. Alright. Oh. Okay. Tignan natin. Ayun, ano ang... Uh, ay, nasabi mo na pala to, sa Uchiha. Na, nasagot mo na. At uh, na-announce na rin na maglalaro kayo sa Games of the Future. Yan. Hmm. Ano ano ang pulso mo daw doon? Iba panalo ba o ano? Siyempre. Eh. <laughs> panalo. Panalo. Para sa Onic. <laughs> Yun. Mm. Oh, sino yung best teammate so far? Sino yung ayan? Pa, um, sino yung paborito mong teammate? Suns. Suns. Dahil sa galing. Mm, Hindi. Kaba, ano, ayun kasi pinaka-close ko. Ah, talaga? Lahat sila ka-close ko pero si, Sans, si Sans pinaka-close. Talaga? Mm. Eh, balita ko si Sans yung pinaka-struggle daw sa English, tama ba? Mm. Pero nagkakaintindihan kayo ng ah, ano. Ah, nag-English na ngayon yan, ano lang, nahiya lang. Hindi Nahiya. lang confident. Ah, okay. Gets, Kaya ano yun, gets. every tournament, <clears throat> pinipilit ko siya mag-English. Sa ano, sana sa S13 o kaya sa ano, Russia. Mapilit ko Magsalita siya. mag-English. Okay, okay, okay, okay. Sino best roommate? Sans, kasi yun ang naka-roommate ko eh. Ah. O sige, sabihin na natin, idamay mo na rin yung mga Onic PH boys. Onic PH. Kasi lahat na, sa lahat ng mga naka-roommate mo, sino yung best na roommate? Si Dilar. Si Dilar tsaka si Sans na naka-roommate ko eh. Oo. So si, so, si Sans pa rin. Oo, oh, Sans. Oh, makalat kasi si Dilar eh, no? <laughs> si Sans din, ay hindi, Sans hindi makalat. medyo lang, medyo. <laughs> medyo lang. Shoutout sa'yo, Dilar. Um, okay. Oh, eto. Di ko alam kung ito na ata. Isa sa mga hot take. Ikaw bahala kung sana prepared kang sagutin to, men. Anong difference sa paglalaro sa MPLPH at MPL Indonesia at masasabi mo bang merong mas madali? Hindi ko alam kasi tagal ko hindi naglaro sa PH eh. Mm. Pero mm. sa kung base sa huli ko laro, sa Indo, pagalingan, mechanics, ganun, patayan, pagalingan, mechanics. Sa Pinas, sa Pinas, more on yung mga gameplay ng mga team more on objective kumbaga hindi sa nagpa ano naghanap ng kills ganun mm more on objective talaga eh siguro pinag ano maraming pinagkaiba okay so wala Nagka, uh, nagkaroon na ng kapareha nung siguro season 12 nung naging tank meta na ano healer sobrang dala na talaga ng jungle na assassin oo paano ka nag-adjust doon kasi 'di ba ano yun nga parang may time na nakapagkwentuhan natin nung season 9, sabi mo nahirapan ka dun sa tank jungler. Paano ka nag Kasi nung season 11, ay season 10, tank jungler pa rin dun eh. Mm. Konti lang yung assassin nun eh. Mm. Paano ka na, nakapag-adjust nun? Madali na naman mag ano, tank jungler. Ang mahirap lang pang tank jungler, ano, pag magkaroon yung kalaban. Kasi I mean, eh, pareho lang pa yan. <laughs> Oo, oh, pare. Pero hindi naman, ako kaya, kaya ko naman magtangang lang. Marami naman akong game na tangang jungler. Mm. Bali nung season 9 lang, ano, wala ka lang oras. Season 9, wala, ano kasi yun, sobrang bago nung ano. Okay. So, hindi ka na nakapag-adjust na mm. mabilis. Pero na, nung playoffs naman, maganda laro ko nun. Gets. No, Kahit barats. tala. Barats, Karina, Ling. Mm. Yun. Ganun. Okay. Kamusta daw ang iyong mentality ngayon na na um, na down ka ba sa sarili mo? Uh, ayun. Siguro so, nung natalo kami, sobrang ano talaga, <laughs> sobrang heartbroken ko talaga sa talo, pagkatalo mm. hmm yun. Siguro yun yung masabi ko, pinakamasakit natalo ko sa lahat. Kasi isa na lang eh. Mm-mm. Yan talaga. Mm-mm. Pero wala nang magagawa, kundi magbubon eh. Ano mas masakit daw? Yung na 0-4 o ito? 3-4. 3-4. Okay. Understandable. <clears throat> Yan. Oh, ito. Uh, ah, may balak ka daw bang bumalik sa pag-aaral or itotodo mo na ang pag-pro? so, ngayon, dami kong opportunity sa pag-ano ko ngayon eh. Sa trabaho ko ngayon. Siguro, kung babalik man ako, hindi pa ngayon. Okay. Pero may plano ka, kumbaga? Meron naman. Kung hindi niyo na natatanong guys, itong si Kyrie, may ano din, nag-iisip din to about sa future na mga business, business, ganyan. Naalala ko, nagkwento-kwento ka nun. <laughs> meron ka na bang ganun ngayon? Ngayon meron. Siguro after ng sa ano ko. After sa... S13? Hindi, sa Russia. Pag-isipan ko pa. Baka okay. simulan ko after nun. Abangan nyo na lang. <clears throat> Oh, uh, yun. Ayos. Abangan nyo na lang. Um, pwede ka daw bang dalhin sa India <laughs> ng mga teams? Pwede. Pwede. Sige. Kilala mo ba si Kai, si ano, si, ano yung si Kylie? Kylie. Mm. Oh, Ano masasabi oh, mo sa kanya? Wala mo lapit. Okay. Ka, ano ko, kala ko nga kambal ko eh, sa lahat, <laughs> sa galaw, tsura. Sige. Alright. Ano naman masabi mo kay Bentings? Alam, mas trip ko si Kylie. Astri oh, Astri Sorry, Bentings. Sorry, Bentings. Si Kylie mas na, ano, mas lumamang. Okay. Um, ooh. Ano daw ang meaning ng po sa Filipino language? <laughs> Nasound ko na yan. Wag na yan. <laughs> Hanapin na lang yung video. Hanapin. Yan. Nako. Uh, okay. Mukhang patapos na dito. Um, Oh. Sige, wait. Maghanap ako ng mga, ano pa eh, mga additional. Ano daw tong video daw nyo nila Boots nag nag nag-asaran uh, daw kayo sa ano isang video. Kasi ang dami ganito eh. Huh? Ah. Lagi naman kayo nag-aasaran nun eh. Lagi naman nag-aasaran naman eh. Oo. Okay, wait. Daka, tapos in, tinitignan ko pa yan yung mga hindi pa natatanong. Oo, sige. Ito, di ko alam kung may oras tayo dito. Pero top 3 players per role, per role all time um, Indo PH or any mm, ano, okay. ano, any region. Ano nine? Jungle. Sige, jungle muna. Jungle, Carl, Wise. Ako. Okay. Number one kasi Gets. Carl Wise. Three ako. Sige. Tapos. Gold. Fuck, all time. Kelra. Kelra. Kelra. CW. Mm-hmm. Eh, Malay Malay Malay. Kelra Benny. Eh. Benny Kelra CW. Okay. Top 1 Benny. Ah, top 1 Benny. Kung all time. Kasi season 6 pa lang magaling si Benny. Tama. Oo. Backdoor Benny. Si season ay sige, uh, ah, XP. Edward Sanford eh Edward Ooh. Flap Hirap pagpilihan ng dalawa. Edward Flap Sanford. Edward Flap Sanford. Okay. <clears throat> XP Pospor. Pospor Sans Sino ba? Sans Liu Sanji. Sans Yue. Sanji. Hmm? Ay! sans Liu. Sans. So, sana pa sa Sanji. Kaso, Sans. Oh, Sans Liu Sanji na lang. Kasi si Venus tank. Post 5. Post 5. Oh. post 5. Sino ang top 5 mo? Venus. K-Boy. Lasty. Si Baloy. Ayaw mo kay Baloy. <laughs> charot lang, charot lang. Tropa yan, tropa yan. Mm-hmm. Um, <clears throat> ayun. Ayun na lahat na. Ayun na lahat, oo. Okay. Ay, hindi ka na, ay, hindi ano para, si, ano para, sa XP. Edward Flapboots. Malaya kanina. Okay, Edward Flapboots. Okay. Uh, yun. Mahal mo ba ang iyong sarili? Yan, tinanong dito. Oo. Oh. Yun. Medyo. <laughs> Medyo. Aha, ayun. Yun, okay. Yun. Um, ano, sabi mo na to, yung start mo sa MPL. Mm, tapos na. Yes, that's it. Um, last na, don't check ko na sa aking profile kasi nagtanong, nag-share din ako dito. Baka may mga kaibang mga tanong. Ano daw gamit mong shampoo? Ang daming shampoo eh. Ha? Conditioner lang. Legit ba? Madala nga mag-shampoo siguro ano, thrice a week. Tapos anong conditioner mo? Every day. Ah. every Anong day. conditioner? Naalam mo pa yung brand eh, basta dilaw. <laughs> Alam mo Basta pangalan, inaantok na kasi ako eh. Okay lang, okay lang. Hindi na mapag-isip, sobrang antok. Oo. okay lang. <clears throat> Meron bang dream car? Wala eh. <laughs> ano yung, sige, ganito na lang. Ano yung, na, na, na, nasulat na sa article na gusto mong, bil, na nakabili ka nung, nung relos na yun yung expensive mo. Ano yung parang masasabi mong luho mo na gusto mo? Hindi mo naman kailangan talagang bilhin, literal. Mm. Pero ano yung gusto mong mabili? Mm, siguro, wala akong maisip ngayon kasi yung naisip kong gamitin sa pera ko, business eh. Okay. Yung babalik sa akin pera, yun yung naisip ko lang talaga. Sa luho, wala siguro. Wala. Wala talaga, like... Uh, Wala akong maisip, coach eh. Okay lang. Sige. Siguro mga damit. Mga, damit. Ano, fashion. Fashion, ganun. Okay, okay, okay. Um, yan po, mga community questions, guys. Sorry, ah, hindi, hindi lahat uh, kayang sagutin. Yung iba kasi oh, medyo, ano eh, <laughs> medyo mm, below the belt. At yung iba naman ay eh, natanong na natin. Mm. Um, <clears throat> I guess, ano, yun na lang, uh, mga huling-huling mga message mo. Nakamention mo na dun sa mga fans ninyo. Siguro, ano, message mo about kay uh, Coach Yeb. Yan. Coach Yeb? Oo. Ba't kay Coach Yeb? Hindi kasi, ano yun, eh, nakita rin nag-post ka eh. Tapos marami din mga nagpo-post nito. Ang daming basher na weirdo ngayon kay Coach Yeb. Uh, ala, ala lang, stay strong lang kay Coach Yeb. Ano? alam naman niya, alam naman ni Coach Yeb yung lahat ng Oo. mga kailangan ko sabihin sa Kasi, kanya. yung ano eh, di ba, sinasabi mayabang daw siya. Ganun. Na mga ano lang yun, yung mga tao walang alam kasi judge niya lahat online. Oo. Yeah. So, napakabait po nung tao na yun. Siguro, ano siya, ma- makulit. Ayun, sobrang kulit niya. Yun naman isang <laughs> bagay na masasabi natin. Hindi natin matatanggi kay Basta si Coach masabi ko lang hindi peke. Yan Yun. lang. Stig. Astig, astig, astig. Ano ang sa tingin mo na paano mo, ano, what makes a good player? Ayan. Mm, Ang ating huling good tanong. player, good attitude, masipag, always willing to learn. Ganun. Good attitude, masipag, at always Tapos, willing to learn. com, ah, sobrang gustong-gustong ah, eager to win, ganun. Okay. Uh, let me end with this story. Naalala ko kasi itong si Mr. Kyrie. Isa sa mga pinaka na-impress ako sa kanya nun. Siya yung pinakabata sa Onic pero siya yung pinaka masipag. Yan. Um, right after ng isang game sa Scream, magche-check yan ng ano. Nagche-check ka ng replay agad. No, diba? not. Tapos, um, pag, pag wala kang magawa, hindi ka gumagawa ng kahit ng ibang bagay. Ginagawa mo, nag-ML ka pa rin. Hindi game eh. Nag, ano ka, lobby funny, lean, ganyan. Mm, naalala ko, pag, Ano, pa, ano yan, pag may mga, pag gusto ko mag-warm up, kunwari. Yan. Mm. Hindi lang sa warm up din, kahit kahit naghihintay ka lang. Kunwari, ano, naghihintayan. Yung nakita ko sa'yo, never kang nawala minsan, sa phone mo. Uh. Siyempre, may pahinga ganun. Yan. Um, paano mo, ano yung tumatapos sa isip mo? Bakit, na, paano mo na-maintain yung sipag na yun? Kasi ang balita ko hanggang ngayon daw ganun kasi kakasipag eh. Mm, hindi ko masyado inisip. Siguro mahal ko lang yung laro. Ganun. Wow. Ano lang. Kumbaga, gusto ko lang yung ma- mahalin yung laro. Ganun. Hindi ko mahalin kahit yung nak- nakaka-board eh. Kumaboard ka talaga maglaro eh. Pero pinipilat ko talaga ma-obsess sa laro. Yeah. Kasi trabaho ko tsaka passion ko rin naman. Yeah. Sabi nila may mga ano daw eh. Uh, ang mahirap naman, hindi mahirap mag-practice eh. Ang mahirap na part pag naglalaro-laro ka lang tapos parang walang nangyayari. Walang mm. na improvement. Para mo nilalagpasan yung mga ganung bagay. Ano lang, chill lang o kaya reset kasi baka minsan ano lang masyado lang masyado ang burnout ganun o mm. kaya mm. kailangan mo i-reset yung utak ganun. Alright. Yung pag-iisip mo. Ang, ang, ang biggest lesson dito na nalaman ko, grabe pala magmahal ng isang Kyrie. Ha? Huh? Yun pala yun. Sabi mo, mahal may laro eh. oh, <laughs> Grabe pala magmahal ang isang Kyrie. Yan ang ating uh, ending statement. So ngayon, um, siguro kay, ano, uh, shoutout mo na kung sino yung gusto mo i-shoutout dyan. Lahat na. Uh, uh, uh, i-promote mo na rin yung mga gusto mo i-promote. Okay. Shoutout sa lahat ng fans ng Onik. Shoutout sa Onik. Shoutout kay Sarap. Kumulo sa akin ngayong araw. Shoutout kay Coach Wolf. Yun. Hindi pa ba? Sa lahat-lahat ng mahal ko sa buhay, ganun. Sa family. <laughs> Tapos, subscribe nyo Kairi. Ano pangalan ng YouTube ko? Nakalimutan ko. <laughs> Hindi ko alam na, sa'yo. Nakasya ako. Kyrie RDS Kyrie ba? Official lata. Kairi Official. Ayun, Kairi Official. Tsaka, abangan nyo yung ano natin, guys. Kyrie, at Kairi Plays. Aba, mas abangan nyo yung aabangan. Yo. <laughs> okay. Hindi, um, kumbaga, hindi pa ubos si Kyrie ngayon. Hindi, hindi ka pa na down. Ano pa lang yan? Ano pa to? This is just the beginning. Yun! Sheesh! Wala pa yung wala pa sa kalate. Wala pa sa kalate si Kyrie. At abangan natin yan kung ano nga ba ang maabot ni Mr. Kyrie. One of the best, if not the best, juggler that we have right now sa mechanics. Uh, ang hindi mo pwedeng i- ang hindi mo pwedeng i-refute ngayon, ikaw ang pinaka-pogi sa lahat ngayon. Hindi ah, layo. At pinakamalapit magmahal. Ayos oh, pa yun. Pwede yun. yun! Doon lang payag sa lahat na sinabi <laughs> That's Kyrie. Maraming maraming salamat, Ayun, pare ko. Sige po, thank you. Alright, Thank you, bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you.